dápate y racha yo, ok. etorriak aldapazera. Bai, bai, haupa. Bai, bai, bai. Bueno, ba, ba, eh, eh, donostin, prostesioetan, eta etorri mm. gea. Bai, bai, bai, bai eskerrak errekuperatu gana. Bai. <laughs> bueno, bintzat, esan behar dena da, eh, eh, oso gende gutxi dagoela herrian tala, baina eh, gu, gu, Pablo ez ziko, bai. osea, Pablo eta Jose Txoriko. Ni egia eh? esan, hau zotik ean aizia atera, osea, ez nola dauden gauzak. Bai, ne gustatzen gehiago, bai. hau ez, jendea juten denean, lasa jotea. Beti, daude klaseak, ikusten da zeinetaka, no, txintxina, Hori horrela da. Bai. Bueno, egia da hemen bai. batzuk, kanpoan egon gehala lehenago torregatik. Ez kontatu dena. Lasa joia, etorriko da. Bai. Aurrenago. Bai. Bueno, bueno eh, bueno, eh, igual aipatzea, leno aiatu zaiguna, basaurin, basaurin. Bai, bai. Basaurin emakume bat dutela, bigarrena, intzen dutela urtea zizan erigan. Bai. Eh, apirila bihar, apirila klau, bai. ama biterditan konzentrazio bat gatela. Bai, ni eseneko, bueno, plaza. Bai, Clara arangel, Clara plazan. Rangel. Eh, zakiterrian ere gongo da zerbait, o... Bai. Bai. bai, hori horretan da, eh? Bai, bai, bai, bai, ah, hori ah, da, bai. Clara plaza da, bai, eh, bai. duela, pues, eh, azterraren hogeita bai, bat batean. Pla, da, niesen, niesenen, ah, eh, forum, forumeko, mm. ez, niesen plaza bera ez, forum dagon lekuan, oh, bai. zatitxo hori, ah, kioskoa dagon lekuan. Hori da, De hecho, estuvimos en la inauguración. Hori da, fue un 25 de noviembre, yo creo que es el último no el anterior. Ba, hori zan, ba, hori zan, ba, hori ez dago goratzen historia, baina hemengo emakume bat, ba, era zuena, ez dakit bikotekideak edo bikotekide hoiak, eta horregatik jarri zioten bere izena plazari. Hor, beste behin horrela jarraitzen ah, dugu, jarraitzen dugu eh, alarmak jogabe, eh, baina ya berandu gabiltza aspalitik. Baina, Bai, beste bai. behin eta bai ba hemen dagoena ba bueno bintzat eh, bihar dagoela konzentra eta hori hori da vale. eta asko zaio ez Euskara gara eta hemen gaude Eskutik eskura jasatu dugu gure hegiaren gozpuzkera hatxanturik baina itzina eraman gaitu gohputzak. Uxatx bat eta bestea, lujean ejotuz. Kogika dabilenean, izerdiz betetzen den gohputza da gurea. Bogokaren eta desiraren aztaknak aho dara matzana. Kogika dabilenean, taupadak azkartzen zaizkion gohputza da gurea asaldatu egiten dena, nekatu egiten dena, unkitu egiten dena. Korrika dabilenean indar behitzen den gorputza da gurea. Eten gabeko eraldaketak aberasten duena, beti augerantz doana. Soitatik, urepeletik, tuteratik, endaiatik, barakaldotik, gazteiztik, eskoriatzatik, pasatu den gorputz bat egin dugu. Basa, asfaltoa, belarra, area, zapaldu dituena. Lur zati bakoitzeko berbak ikasi dituena. Pauso sendoz dabilela dirudi. Baino zalantzatia ere bada gure gorputza. Birpentsatu zalea. Beharrezkoa denean iritzi aldatzen duena gure gorputzak esan nahi duen dena euskaraz da. Baina ez du esan nahi bakarrik euskara. Egin nahi du berba nekeaz, pozaz, botereaz, minaz. Egin nahi die horro batzuei eta irri besteei. Zenbat gara galdetzen genuenok, nortzuk garen ere jakin nahi dugu orain. Nondik garen, zergatik egiten dugun augustia, zerk sortzen duen gutasuna. Euskara gara diogu, ez Euskara naiz, komunitateaz ari gara. Besoa zabalik dagoen gorputzaz, zeinak lehioak dituen begietan. Urrats bat eta bestea, gorputz bat egin dugu denona. Ez tezagula aztu hori, bihar, bakoitza berera itzultzen garenean. Euskarak egin du gorputza. Euska, izkuntzak eraldaketarako tresnak dira. Leku bat ematen digute bizi gaitezen. Euskarak herri hau eman digu. Horregatik mintzogara izateaz, egiteaz. Euskara egin egiten da, baina izatea ez da edozein gauza. Izatea egotea ere bada, nonbait mugimenduan, borrokan. Urrats bat eta bestea aurreko jasoa dakargu ahots berrietan. Onaino heldu gara, bai, baina ez gara iritsi. Oraina bere ala amaitzen da. Azal berrituta datoz munstro zarrak. Baina gorputz bat sortu dugu. Askotarikoa, komprometitua, indartsua. Eta gaur hemen badago, egongo da bihar ere. Euskara gara, eta hemen gaude. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz! Eren sugeren itzala, santa grazitikan, zarra eta rigoraren auzolan eredua, Bai ere bagara Sorgin baten azken kanta Eto izko kaletan Zer gara euskara bera ez bagara Maixus eta ramunen errian Naitasun eskutiz baten bide Bueno, bueno, ma, ba, nik uste, nik uste nabaritzen dara zertaz izan gengo dut gaur, bai, ez? Aste santuaz, noski? <laughs> Aste santuaz. Bueno, bai, <laughs> no bene, eh, patri. Eh, bai, erabaki, <laughs> erabaki genuen ez pixkat, hola, no, ja korrika bain pasa, oso pasa Tengo da, ez, bengo igandean bukatu zen. Eta hori, ba, esan genuen, ba, bueno, ba, pixkat e, eh, itzagitea ez, ba, korrika ez, eh, jende asko igual korrika entzuten du, mhm. hartzen du, baina atzetik, ez, dago, bueno, urte asko, eta prestaketa, uzolana... lana... Parte hartu duzu, ez? Bai, sí, korrika egin duzu, ah, ez? Ni ez. Ni lanean egoen, lanean egoen. Nik korrika egin dezu, zelotxa. Korrika... Horten oso orgutxarrez. Ekiz esan behar dezu. korrika... Zuker ez dezu, korrika gutxi, bai. korrika gutxi egin du, baina, bueno, lort, Eh, sortu lortu ez furgonetan sartze Ole! Ah, eh. Zintzilikako arrano eduki dago egun batzu eta... Eta iruñan ez, iruñan afarroan, iruñan Iruñatik eh, oi hartzunera. Hala, hau pastu. Bai, eta hori, eta basaten, en una despizia askotan, eh, hori, esate, gure korrika egiten da, entzuten duzu, pero se pasa, edo, eta gero atzeti dago, asko, orduan, bueno, ikusi genuen, ba, maten dula hitzaiteko netaz, korrika inguruko, ez, ba, bai. bestia, Eh, gauza, Euskal Herrian egiten den zakit, mobilizaziorik handiena izango da, de bai, lejos. Bai, bai, bai, aurten, aurten esaten nahi zien. Haundienetakoa, ega eh, haundiena izan da, eh. aurten. Bai. Parte, parte haundienekoa. Parte idetza milioi bat inguru. Espera, bai, milioi gea. Bai, eta, eta, eta <laughs> telebizan, e, bai ete eta maika telebizan hori, bi milioi eta piko pertsona ikusi dugu. bai. egia da, igual, e, gero itza, bueno, itza ingo dugu ez, porque gero gonbidatuko dugu, ba, bi pertsona auzokoa direla eta justo korrikan ba aspaldi bai. parte dute eta orduan esango digute baina ni usten dut eh, ere hori ez orain ba partean hainbeste arrakasta dauka como muchas cosas no gauza asko orain ja miño sa conta pero sa conta una faltada eh bai, hori da gauza hori da. eta gero pero bueno ondo dago beintzat ez bai, bai, bai. egitea hori ez compromiso simbólico hori bai bai, bai. bai gauza kontra, korrikan kontra jartzea zuzenean e, prezio, prezio handia da. da Hori, bueno, begira ez gertatzen da. Claro, baina bere garaian, baina bere garaian ez zen horrela. Ez, Gero esango dugu. Gauza bezala, eh, H&M etzan batean hasi, ai, ama feminist kamitxetak egiten, ez? Eh? Horrein jazitu egiten. Hori da, <laughs> hori da. Bai. Bueno, ba, ba, mainstream mainstream, min izateak, bai, gauza, honak onak eta ez onak. Ah, gauza nola sortu zen. Bueno, nola sortu zen, urtzi? Mi esker galditza batik. <laughs> bueno, lehenengo... diguzi. Lehenengo korrika da Eh, mila behatzi dut, alaro geiko, azaroaren hogeita bederatzean. Laro geian? Laro geian. Ostras. Laro geian, berrogeita bost urte. Egin ditu ah, orten. Ostras. ez da eh, pentsatua ere. Ah. Eh, ni bai. <laughs> Pentsatu da bai. Iru urte txonitu ja. Ah. <laughs> Eh, bueno, Bai. Bueno, txikia demora gutxe zan nintzen. Eh? <laughs> bueno, gauza, eh, zarati sortzen da. Ba, sortzen da, ba, eh, instituzietatik, aekari, eh, finanziazioa mozten zailolako. Aika noiz sortu zuten, badakizu? E, eh, irurogeita maseian, uste dut. Ah, dut. Sarakunde publikoek finantzatzen zuten, bai, moztu zioten finantzazio hori, bai, eta... Asi eran lehenengo, e, eh, zagit, larogeita, larogeita me, eta nola, bai, eta gero bapatean, ba, kontu datu ziren... Ba, igual ez. Ba, igual ez. <laughs> Bai. moztu zuten, da, gara, bartzuten, eh, Finantzaketa modu bat, eta, bueno, ba, kampaina bat behar zuten eta kanpaina hori nola sortu zen, pues ni baino beto igual urtsa erraztik eh, esango eh, digu. Korrika, bi korrika, mila eta korrika Euskal Herri guztietan deno bai Euskarari Sortu zen, zen AEK kanpaina bat behar zuen. Eta ideia izan zen, Ordura arte kanpaina ziren jende guztia leku batera eramatea, za bai euskarari, kilometroan eh, herri batetara, marcha por la libertad en Nafarro leku batetara, orduan pentsatu genuen kanpaina bera leku guztietara eramatea, kontrakoa egitea. Aha. Eta bai egita izan errelebo karrera bat bilu. Da egite zuen klub deportibo Bilbao, karrera bat enrelebokoa. Baina, bueno, egiten zuten, ba, ordu batzuk egunean, eta egiten zuten zeharkatzen zuen bizkaia, baina zenbait egunetan. Esan gendu, jo, ba, hori ideia hona, Euskal Herri guztitik eta bat. Da, gero, problema haundi bat zegoen. Zala, logistika. Jo, bilatu behar ziren eh, herri zenbait herritan eh, jendeak lo egiteko leku, ala gordia, jendea eraman, ekarri, buksela ningo dugu hau, ba, oberen horretarako da ez gelditzea. Horrela, tera zen, horretarako oberena da ez gelditzea. Eta gauetan, jo, ez da, ze, karo, jo, bialtu dugu frontoiak ez dakizer, la letxe, gauetan ere ez gelditzea, eta gauetan egunez, Eta horrela, hola, hola ateratzen gau Baina hori horrela ateratzeko, hausardia behar du. Bai, baina ezke bestela oso komplikatua zen. Bueno. Bueno, Bai. Ba, ah. ba misteriotako bat eh, azaldu dugu, ez? Bai, bai. Zergatik ez agelditzen korrika. <laughs> bai, hori da gauza bat oso, oso berezia bai, mm. Jendeari oso digarri egiten bai, zailo, baina horrela <laughs> urtsari, urtsari aituta eh, gauza praktiko bat, <laughs> gauza praktiko na, Mira, ba, gertatzen dira gauza, du da gauza bat, baina, baina bai. da, kanpoti begira, eta bueno, eta barrutik bai, hemendikan kanpoti begira asko oira da ditzen duen asko. Nola izan daiteke bai. egun guztiak gaziratik. Ba, igual. Zara, gelditu gabe ez. Igual, epi, e- epika, puntu, bai. epika puntu ematen dio. Eh? Ba, bai. Gauean emendiko bortu bat eh, bai. gurutzatzen. da, batean oso do, ¿eh? Epika, puntu bat ematen dio. Bai. Eta, eta, askotan gertatu zaigu, bueno, eh, aurten adibidez, ba, etorri da goizeko bai. behatzitan, sortzitan. Duela, bi urte gauean. Ba, gauean, iruta, bueno, deneta ditokatu du, ez? Eh, Irutan, goizean, eta beti... Ikusten, duela bi urte gaueko amabitan, baina, bueno, hemen hori hori larun bat gaua, hori hemen kriston jendetza bai. gukarrapatu bai. genuen e, renfeko zubian, mm, lezotik zetorrela, bai. eta, bai, eta, gero, eta vuelta hundia ematen du gainen, bai, bai. herria hundietan. Bai, eta gero, gero, gero ba, batzuk ere egia da, ba, e, batzutan igual etortzen da azte bukaeran, bezatuan azkartan, da, ez ez mhm. da, ez da, partazko, oza, sea, eta... Bai, bai, asteazkenean, asteaz, lehenko asteazkenean, hemen dik pasazkenean, eh, mm. nik ikusi nuen, bueno, azkenean batu nintzen, zezan mm. nire asmoa, nire labaren eskolan, Cristobal mm. Gamonen, eta hola eta sartu ginen, ba, ba, ze irakasleek jazin parte hartu, ja eskola ordua zelako, eta aurrek korrika egin alizateko, delduren bat behartzen, orduan? Ke haces? Orduan ze, pues barrura, eta jazta. Korrika. Zatitxo bat, Eta horten ez dakat meriturik. Eta korrikaren, nik uste parte haundi bat, abestia da. Bai. <laughs> abestia, abestia da, igual eh, dagoen marketing kanpainari koberena. Bai, bai. bai, eta, eta gaina urten zetakek egin du. Bai, eta, hori da gaur no, ah, egun, ez, bai, Euskal Herriaren propaganda. Bai, edo, bai, egin dezake. Bai, baina igual, aztertzen baduzu, indu, bueno, talde piaten dute, urte guzti hauetan, Eta gila da beti, e, bueno, esatu zen izango den pixka lehenago, esaten eh, duna pixka marketing pixka claro, ditu, eta, oh, juten da saltzen, eta batzuk, eh, pasatzen dira horrela, lan nola, baina beste batzuk, Ba, Daude, eh, dira, bai. dela hogei urtekoak, eta orain jartzen dute, erosein eh, jaitan, eta jendea, mm badaki, eta bai. transmititu gare bai, bai. E, jendeare, ez? Jendeare. Hore, bat da, ez? Eskatzen dioten artistaren zat. Bai, bai. horrela da, eta marketing, segun zen momentutan zauden, ba, marketing puntxo handi bat, zetaken kasuan, ba... Hori da, ba, e, bi, gauza... ez? Bai. gauza duten dira, ez, eh, bueno, abestia pixkalena guatatzen da, ja, eta jaten da egiten, eta gero beste gauza dena bere korrika berezitasuna ematen diona da, beti dagoela idatzi bat, Bai, Zidatzen bai, ditan da, hor, mesua eh, lekukuan sartuta, mm -hmm. hori da beste gauza, no? lekukuan juten da pasatzen ere, Bueno, gero esango digute torri direnak, ez, hori da pixka bat hori, ez, ba, herria bat abesteari, bai. como bai, parte bai, hartze. Euskararen simbologia hori, ez, mantentzeko. Bai, Kuriosia de moduan, lehenengo edizioan, eh, mezua galdu zan. Ai, ba! Bai. Kondo? Bai. Ez dakit nun, arabaldean uste dut, bai. erori papera galdu zan bukaeran zekaten fotokopia bat ere, komentzakaten fotokopia bat prepatua ere, eta hori ere galdu zan. <laughs> Ez den ordena gaioa ez den ez, gaur ez den, homo bilan. Eta hori, baina mehan ez eh, hori ere dela beste gauza bai. bat ez, eh, gero eh, jendea ez daki, eta gero bukaeran esaten da. Inor ez daki zein egin dunez, eta hori ere politxa izaten da berse irakurketa, bai eta e, bueno, gaur, gaur eh, e, gero e, izango dugu suertea ba, mm -hmm. ba, e, aurtengo idatziaren egile tariko bat ba, gurekin egotea sak gero bai. aurreago izango dugu eta bueno Bueno, ah, beste gai bat erori aldiak dira, eh? <laughs> Bai, baita, baita. Bueno, <laughs> bai. eta Bueno, eta zitze egiten. Bai. Amentzaudetela. Bara zaitzura hundi, bide bazterrian. Dure música chocoa. ZG. Dure música chocoa. Alda pase. Alda No ZG. no. una gana bestia, güey. Es que pilla va a gustar Esta intro fue kopa tope. Es epica esta. Bai, bai, bai, bai. Bueno, bueno. Bueno, gaixo hemen sabe que bai. eh un batzuk cortica ni blizate, eh. Hemen. Estamos aquí de vuelta. Junginen nek ez itzuli ginen, baina itzultza lortu genuen. Hori beste egun baterako utziko dugu. Baina hemen gaude. Bai. Kaixo, Jorge. Kaixo. Zemos ondo. Mm. Gaur eh Gorrikan... Abesti bat. Abesti bat. Eh? traemos. Vamos a un doble. Opa, Jorge. Entender bastante, pero hablar ya sabes bueno, que... Bueno, tena, tena, etorriko da, etorriko da. Eh, Lotxagaltzea da. <laughs> bai. da. Lo que Eta main justu gure protagonista Euskaldun berria da. Bai. Gure gaurko protagonista euskera ikasten hasi zen urte zituela. Eta... ba, nola, nola ez, e, aurtengo, aurtengo abestia ez dugu aukeratu, baizik eta duela hainbat urteko abestia, a, justo 2000 eta posteko abestia aukeratu bai. dugu. Eta e, abeslari eta kompositorea da. Afrika Bibang. Hori da, Afrika Bibangen eta ni ere bai. Ni ere bai, ni ere bai. deitzen da. Orduan, emango dugu testu inguru pixka bat, eta gero ja entzungo dugu abestia. Bueno, Afrika Bibang algortakoa da, irurogoita magostean jaio zen, eta abeslaria da batez ere musika beltzean ibilia da eta bere bere familia, bere gurasoak bere zekuatore gineakoak dira, baina bera hemengoa da eta euskalduna. Esan dudan bezala, e, zuen euskara ikasi txikitatik, baina ikasten hasi zen aekan, hain zuzen ere, mhm. amalau urte zituela. E, bera ibili zen korista hainbat taldetan, bai. adibidez, keno falten, etxaiaken, eta Fermin Muguruzarekin ere bai, tantza denez Fermin Muguruza izan zen, pixkat adore eman ziona ba, mhm. bere bakarkako lanak egiteko. Eta orduan bere bakarkako lehenbiziko diskoa ateraztuen 2000 eta lauan entzun izeneko diskoa. Gero nomada 2000 meretzian eta azkena izpiloaren aurrean 2000 da hogeita batean. Orduan berari entzun dio danez, elkarrizketaren batean, e, kontatzen du 2000 eta lauan aterazuela lehenbiziko diskoa eta handik gutxira kontzertu bat eta gero junomen zitzaio ekako arduradun bat, ba, ba opari hau eskaintzera eta onartu egin zuen. Mhm. Ba, ez dago gaizki. Aberea, bai. eh? Gertortu bai. bai. miren gugana, ekakoak, eh, Jorge? Jo, alde, baldetik a ber, kristona da, proposatzea, ah, baina, eh? baina ere, Ardura da. Bueno, claro. Eh, Bizitza da. Guapa, papá, te jendea, la ba, puta mierda de canción para la <laughs> bien, da, da, <laughs> da, da, dira. Idatzi, a veces las ando unas. Idatzi, idatzi, idatzi, hostia. Se eh, sango, bai, o sea, pero... ere, bai. bai. Bai, baina, bueno, beti, bezala, bai. Zerbait egiten dezunean eta jenda urrean jartzen destunean. No, no, no, no, no, no, no, no, talde, o no, no, no, no, no, no, Aika, gupres gaude. <laughs> Hor uste dugu. bueno, gero, gero torriko da idoi orduan esan. Eh, eh, zuzenean esango dugu. <laughs> eta, eta amatu hortik handa esango dugu. Ba bai, ba hori. Orduan ba, ba hoxe, ba, ba bestia egin zuen, e, eta entzungo dugu zuzenean, edo lehenbizi zure no, bueno, reviewa... por hacer un poco de corporativismo, vale, pues... Sí. Aurrera. Voy a comentar de que bueno, seguimos ampliando los géneros musicales eh, dentro de, ZG. porque hoy pues nos toca un tema digno de ser bailado, así que luego pues nos pondremos aquí a bailar y como solemos hacer. Y... Oraindik de un grabatzen danza lanza tu dezakegu. os pues lo tenéis que creer. Entonces, eh, bueno, pues eh, eh, vamos a escuchar una canción de de una fusión de varios estilos que luego comentaremos y en mi opinión, aquí va el tema corporativista, eh, es que eligieron eh, muy bien esta canción porque a mí me sugiere y me transmite sensaciones directas hacia la corrica. Una corrica colectiva, dinámica y defensora del euskera. Por ello, pues, que la disfrutéis. Orida. Ah, es de esan, e, eh, 2005 bai esan urtea, 2005 eta urte horretan atera, zen korrika eta Bilboen bukatu zen aurten bezala. Osea orain bai, Afrika biban, ni ere bai. Guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, Bueno, bueno Nos sentamos que ¿eh? estamos bailando <laughs> Ura dango dut <laughs> Seguimos corriendo Espero de gugozatu izana Bestiaz Bai Ai, ze pena Ez dut bideoa gordea Bajarri ah, berriro Venga, va <laughs> Jorge, bueno, bueno, vamos a hacer la review musical. Ur, si reconocer que, escuchando ahora con los cascos, identificado ¿Algún mayor? Eh, no, <laughs> algún mayor no. He, identificado que el estribillo no es como lo había sacado. Ah, pues mira. Entonces, pues nada, em, rectificaré, pero claro, me faltaba aquí una guitarra para poder sacarlo. Así que mentalmente no tengo Músicos, no pues tengo son músicos, ¿vale? Pero bueno. Bueno, pues eh, eso, como he comentado, bueno, hemos comentado eh, antes que era una, una canción de fusión de varios estilos. Yo lo que he sido capaz de identificar son el ragamuffin, el hip hop y el neo soul. El ragamuffin, por ser un beat eh, sincopado y, con una base minimalista. Y sincopado, ¿vale? Sincopado. Eh, o sea, que, va, que no va. ah, que va. Em, no, eso es asincopado, perdón. O sea, no va a contratiempo, va a tiempo. Eso es, va a tiempo. Va negras. Eso quiten tac, tac, tac, tac, tac. <laughs> Vale, también del hip hop porque tiene unos rapeos y unos recitados rítmicos eh, pues, pues propios de, propios de hip hop y luego el neosol por los cantos melódicos de África Vivang. Por la forma de cantar. sí, tiene una forma pues, que es mm, de la escuela de soul total. Vale, también eh, comentar lo de la tonalidad, que es lo que he dicho que he fallado ahí en la... <laughs> descifrando el, el, estribillo. Pero bueno, la estrofa sí que, sí que está bien, que era eh, si menor, fa sostenido menor y do mayor. Y el estribillo, pues bueno, ahí se ha quedado. Eh, sí que nos sugiere, eh, o sea, no nos sugiere melancolía a pesar de ser menores. Eh, que tú me has dicho antes, es mayores, no fijo, porque. Alegre. Estamos aquí bailando y tal, y yo, pues no, tío, es que. Es eh, nos engaña esta canción en ese sentido, ¿no? Porque sí, completamente. cómo hacen para que sean menores pero a la vez sea dinámica y animada? ¿Cómo lo hacen? Sí, o sea, que, que ¿cómo se compensa eso con la, pues fusión? fusionan, por ejemplo, pues eh, algo dinámico, un ritmo, un beat dinámico con, eh, un tono menor. Entonces ahí están, en, vez de ser agresivo y, empujar, ¿no? te estás siendo, te te invitan, digamos, que te invitan a moverte con ellos. También los vientos, ¿no? También en ese sentido... Sí, eh, aportan mucho, alegría. Animan mucho. Sí. Todos los temas de los agudos, ¿no? Siempre aporta ese brillo, esa luz. Eh, también comentar, pues bueno, de la voz de África Viván, que sucede algo parecido con todo esto que estamos comentando, ya que utiliza sus armonías eh, melódicas propias del soul no busca imponer, sino invitar, que es lo que comentaba, a que te unas al movimiento. El hecho que el hecho de que sea una canción eh, de bases de ragamuffin, en el que se, reivindica la identidad de la comunidad, y con esta letra en euskera hace que el mensaje sea local y global. Entonces, para mí es como una fusión de manual, ¿no? Es, en plan, estás en, tu cultura propia, estás trayendo algo de fuera, ¿no? Y estás... Eh... Metes un tema de aquí y tal, y eso Lo fusionas, ¿no? Lo fusionas y es como que aquí va a funcionar y, fuera puede que también, ¿no? Y es una manera de, pues de que sea, tenga más alcance. Entonces, pues para mí es una canción que encaja perfectamente con el espíritu de la corrica, una canción que tiene 21 años, pero que sigue manteniendo mm. esa estética urbana accesible y contemporánea. Bai. Bai, bai, egia esan nahiz da hogeita bat urte bai. izan daiteke. Bai, bai. Bai, duguna. La calidad, so, la calidad de sonido es lo único que le puedes achacar. Sí. Pero el resto... Pero bueno, que lo que hemos dicho, que hay unas canciones, unas canciones que, que las oyes, que, que quedan ahí, han quedado ahí. Sí. Y bai, estás una de ellas. Bai. Bai. Bueno, gertatu zaigu gauza bat, e, eta izan da, ez dakigula ragamufin hori egiten duen motilla edo gizona norden, oza, ez dugu aurkitu. No, Deitu no, berko dugu Afrikaria. Hori da, eh, ez da, bai. ez dakagu <laughs> ideiarik, egon naiz, ongea si escuchando África, por favor, edo eh. norbaitek e... baldin badaki esatea, ez es que ez dakigu. Claro, Fermín, alguno, si eh. norbaitek, mesedes. Es que nos envien un, un mail. Hori da. Ah, Egon ikertzen, baina ez dugu aurkitu nion, da pena da, ze bere zatia bai. no. garen nekarpenan eruztez oso garrantzitsua da, eta bai. oso interesgarria. Baina, bueno, horrez gain, <coughs> abesti honetan hitzak oso argiak dira, ez? Ez dugu mezurik dezifratu behar, adierazten du denbora guztian zein den hitzen garrantzia, askotan ematen du ez ez, baina ez, ez geha konturatzen, nolako boterea daukaten hitzek, ez? Bai, maila pertsonalean elkarren arteko harremanetan bai bestela ere ez, ba, mm. botere txuek nola erabiltzen dituzten hitzak beraien mm. kontakizuna bai. osatzeko, ze kontakizuna da gakoa. Bai. Eta nola kontatzen den. Noski, <laughs> noski. Eske de, de, hecho, eh, mezu bat kontatu daiteke hainbeste modutan, nun azkenean forma beradan dan mezua, bai, baita ere. Bai, eh, orduan ba, Ba, hola xe, orduan kasu honetan ere, eh, hori da, berak, e, azpimarratzen duena behin eta berri zitzaren garrantzia, zaindu egin behar dela, zaindu egin behar dela e, hizkuntza, e, hizkuntza oro, baino, baino batez ere gurea bezalakoak, eta azkenean garrantzitsuena erabiltzea dela, ez, bakoitzak beren neurrira, baino berak esaten duen bezala, ni ere bai, ba, denogea korrika, denogea euskera, eta ezin da e, ezin da izan museo batean utziko dugun zerbait, baizik eta egunero erabili behar dena. Eta hoxe, ba, azkenean kompromisoa dago, zalen esan dugun bezala, oso ondo dago hainbeste jendek parte hartu izana, e, izan da dila lehen urratxa edo urratxiki bat jende askorentzat, erentzat, baina e, hortik aurrera zerbait gehiago edo arago juten baldin bada, ba, obeto, bai. euskarak behar duena, izunak dira. Bai, bai. Izkuntza guztiek bezala, un kompromisoa hori izan behar da bakoitzak bere bere mailan edo bere neurrian bai. baina hori da garrantzitsuena ba, euskarak egiten gaitu bai, eh, euskal herritar bai, beraz eta, euskaldun eta da hori da ba, hitzagi hori da eh, ze politika ba. eta hizkuntzak beti politika dira baita ere noski euskara politikoa da Baina hori da batzen gaituena denok, ez? Ba, eta denok zein du behar deguna. Bai, bai. Eta gaina, adibidez, eh, korrikaren lehenoz dugu esan, beste gauza bat egiten duena, da e, batu ba, Euskal Herri osoa, ez? Da, zazki, da, da, gauza bat egiten dela nazional eta bidere da bere garantzia egiten du ba, Euskal Herria bai. irudikatzeko zer den, ez? E, badia e, eh, no dago sei no dago da, bai, bai, no la CAF, no sé qué, da, da, parralde baina hau korrika. Bai, eta bai. pasatzen da muga, muga, supuesta muga hoiek, al día askotan pasa, etorri bai, bai. jun, Hizkuntza bai, da bai, bai. batzen ja. gaituena. ja. Pasatzen ditu egin, eta pasatzen zituen larrogei garren amarka. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, zala, bueno, urte batzu ditugunak gogoratzen dugu nola, nola, ziren, claro. mugak, nola ziren mugak, nola ziren mugak, dan, beste gauza bat ziren. Eta pasatzen zan. Bai, bai, ja, Ba hori, ordu emendik beste behin ere, ba, animatzen dugu jende guztia, euskara zitzen egitera ikastera gehiago, irakurtzera, garantzatzera, eta bestera Hori da, hori da daukagun erronka, beraz, mhm. aurrera. Aurrera. Ona aukera, jalgia di euskaraz, laga erdaraz bizi ganoraz Ez egin galde guzen bat lagunote Irekin asko izan gaitezke Itxasoan uratarea Euskara ere gurea Denona da kaleko ondartza Gerorantza Guazen korrika Ona aukera jalgia di Euskaraz Laga erdaraz dice ganarás. kanolaz Eskuz esku eta azkar pausoa Egin dezagun bide osoa Aiz doaz, kantuta oiuak Jaso denok eskuak Gure zuak, euskararen garra El guazen korrika Ona aukera, jaldi adi euskaraz Lata erdara, ganoraz Ona aukera jarkia bi entzun dugu beste abesti bat, e, gaur gau, bai. gau guztian entzun dugu bai. abesti bat. Eh? Eta, bai. bueno, e, orain hasiko gara pixkatin dugu, ez, testu inguruan, undikan datorren talena, eta esan dugun bezala, ba, gaur hemen gurekinengo dira, ba, bi pertsona, ba, arrez, oso ezagunak inguruan, eta, bueno, gure gauzoko bi, bi pertsonak, eta, bueno, bai korrikan, eta bai euskara munduan beti ondu militante aspaldikoak, aspaldikoak. Orduan ba e, hasi nenean egiten korrikaren, bueno, pentsatzen korrika zitzaitea eta hori, ba etorri zitzaigun burura lehenengo hori, ez? Ja gertutasuna batik eta ezaguna direlako. Orduan lehenengoa sartuko dena gurekin da Mikel Urkia, matu, <laughs> gure matu, eta uste dagola beste aldean, ez? Beste telefonoan. Matu? Mikel Urtia eta gogorza ere bai, eh? Mikel Gorza, bai, da, Mikel Urtia gorza, bai, bai, bai. Oso ondo bez, beti zuzea, orduan bizi bai, bai. Ama, ama ez aztu. Hori da, ez, ez, ez. <laughs> Bai, hori nahi duzan ondo zaudela, porque beti hor hartzen hartze azu, ozak, ondo. Ba, hori, ba, ba ongiet horria gurera, gure aldapaze saiora, eta, ba, bueno, entzun duzun pixka gure, gure gaiada korrika, eta horren inguruan, itzaita pixka, sakontzea pixka, eta, Eta aztea, ez, esaten pixka bat, nun, bai. bueno, pixka turtzi esan duen noiz sortu zen, urteak, ez dakit ondo esan dugun, bai. zuk igual <laughs> e, gehiago dakizu. Baina batez ere, nahi dugu sartu, eh, hori ez, e, eh, hau zolana, sortzen den, hori dena pixka, hortik hasiko hasiko bai, atzetik atzet lana dago. Hori da, hori da, ez dena ikusten esaten duguna, ez, beti ikusten da telebistan, oso polita, korrika, pasatzen da, baina atzetik lana asko dago, ekipo lana, uzolana, eta pixka horreta ez? Bai, nik herrian herrian ezagutzen du gehiago, pues Korrika Sortzi Federazio Arte Herriko funtzionamentua, bai? Uh mhm. -huh. Herriko funtzionamentua euskaldean nengoelako. Uh ah. -huh. Eta orduan herria koordinatzen, osea herriko hori bilokero ja behin karreran sartu nintzenean. No, no sartu zinen, jurtean? Sortzi garrenean. Sortzi garrenean. Aurreko mendean. <laughs> Bai. Eta bai, ba, hortikaz, bai, hasi pixkatoriz, no, no izan zen zure... Bai bai, eta gero, pues hori, karo, eh, kompazin, bueno, asieran bai, bi, eh, korrika amar, amaika, zait, zait. Bara, ego korrika, amai hartu nik uste dut, herrian ibili, nena, ba, montatzen, ba, korrika, uh -huh. e, hori da, hori bai. da. Ba. Bai, jaiak iten diren, bai, korrikan inguruko jaiak, eta hori dena, ez? Eh? Bai, pues, egiten genuen, e, jai batzordea bezala, bineo korrika batzordea. E, eh. Kante guztia ditzen genitu, etortzen ziren, nakizan bezala, kisto narrak hasta zuen, eh, pasoa da. Zer. Bai, bai, bai. bai. Zan zenbat, zan bat, Oso prez, el karteak uh -huh. ere beti antoratzen afaria, beraiek edo antoratzen dena. Bai, bai, bai. Horain, eh, ba, ez dakit nola den. Bueno, gero, gero, gero, gero, kontatuko digua dena no dauen. Ba, kalo, no, kalo, nik horri, ama bi arte edo, Bai. Ba, egiteke ditu, pues, lauzak, egiteke ditu, pues, me, eh, eta jun, eta azukrea banatu korrikaren zumbularekin, orain -huh. ordain kobratzen geni azukrea, eta, bueno, <laughs> bat, Dena, bai, bai, dena hartu berda dena, dena boltzara. <laughs> bai, et, bai, e, bai, bai, azukrea, eta, eta bernari ematen geni hon, ordain zentzigu ten azukrea baliozuna, bera iberintzita, eta gopila bazetan geni taberna asko gertu zuten. Claro, claro. Ba, bai, bai, korrika lagun bezala, baina... Ba, korrika lagun, bila, bera ditzen, era erabiltzen zuen. Mm -hmm. Osa, zen, zen, e, e, beste nahi kampuan. Osa, bai, bai, bai. Matu, bai, eh, bai, aproetxatzen. Eta, zen bat ila lehenago, asten zineten ja, korrika apostatzen? Pues, pare bat, pare bat edo la. Ez dakit ja gogoan ez daukate, pare bat, bai, igual, eh. A ver, eh, izate da. Bai, e, bai kursoa berriro aztearekin, osea, mm -hmm. gabonak bukatu, da, matxoa, matxoa pilia izaten den, hori ere, Eliza markatzen du, Eliza korrika, <laughs> hori ere, hori ere. Hori ere. Ba, e, e, eta e, gauza da matu, e, pixat argitzeko, e, normalean izaten da bi urtean behin, baina hasieran izan zen gutxiago, ez? Uste, urte, urte, bai, urte, urte, urte, bai. urte, zerbait. Bai, eh? lehenengo izan zen e, azaroan, eta uste, urrengo urtean izan zela ekainan bertan. Korrika bia, itzien donostia, uste, zei hori duelan du. Uztia, bai, eh? Bai, Ni batzut, egotea plazan zait, ez zel etortzen, beranduz etorrela, beranduz etorrela, eguardian, ezak ezer, se mm. bestea, eta bueno, Ah, batzuk nik egin korrika egin, bai, bai. horrek de kobardez, segunten nola bidetan. <laughs> Bai, eh, baina, bueno, ah, jende batek intzun korrika duen ostira jo, da, bueno, izena que zaten baituz, <laughs> igual, itxafo el, el esto. Horain <laughs> eh, ah, igual ez dute korrika egin, Ja, ja, te digo. Ba, baina, eta, eta, honekin lotuta, osea, egiten denean adibidez, eh, bukatzen da, oraingoa, orain goa, ez, igandean bukatu zen. Ja, bai. dikan bi urte jazten da martxan pentsatzen orain goden, o itxoiten da pixka lasa eta urte balenago azten da mugitzen, porque bi urte daude... Ez ez, ba, badago liberatu bat, hori uh dago -huh. Eh, e, kontratua ale uh mhm. -huh. Bai, bai. Hoi da, hoi da martxan dago, eta beti kontaktuak hoi dago rega, dek. Uh -huh. Mhm. Eh, e, eh, e, e, gero dago, e, nola dizena du, e, e, katalanina. Korrelingua. Eh, Korrilingua, e, bai. gero dago, e, eh, e, eh, bretoie, e, bai. korsoak ere badute. Bai, e, bai galizine, bai. Bai. bai. bai, gal, bai, eta gero hemen, uh, ah, pabrillo zera Ez, ez, ez, urtzi. Pabrillo ba, ba, dago, galizine dago. Pabrillo galizine dago. Hala, hala, urtzi, urtzi beste urtzi. Bai, bai. La, la patria txika, la bai. morriña. <laughs> La, la morriña, dago la morriña. bueno, pues hoxe, eh? bai. eta, eh, bueno, pues, hola, Bai bai, bai, bai, baina nahi zezan, karo, porque esaten duguna ez, e, horretaz ginen itzaiten gaur. Eh, ba, hori dela korrika, betortzen da, pasatzen da, jende asko eh, eh bere agustuan o derrian, parte hartzen duta, ja, no? Baina, atzetik esaten duguna, adibidez, ez, eh, inberda, ibilbidea begiratu, jumerkozta da, ba, udaletxetara, o sea, kiston lana dago atzetik, gan, o ez bai, ibilbidea iteko permisoak, ez dakizer hori dena, ez, hori? Orain bai, bine, eske, zen gehiago, eh? Bai, hobeto, leno zen, zen, Horain, bai, bai dena da, pape... Hori da, bai, bai. Pues, bai, bai, dena, dena. Bai, bai, bai. botatzeko bai hemen Hori da, bai, bai. Hori ba, bai, bai, bai, bai, Gero, usai azako batean bildu. <laughs> Hori bai, bai, bai, jajaietan eta nola, nola, nola, Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, jarri municipalak hasian, bai, nik ez hori beti jarri dutela, eh. Bai, ez bai, ez bai. Mi pak bai, bai, bai, herri askotan ez, eh. Bai, claro, claro, claro. Eh? Bai, hori hori hori da eh, beste beste gauza bat, ez? adibiz, leno osan dugu beste karate gauza bat eh, eh korrikarena, da nola eh ideia zen ere Ba, batzearen are bai, e, zazpi, zazpi herri ez? O sea, zazpi, e, orduan ere, hor hor muga batzu daude, leno garai batean mugak zeuden, zeuden bezala, orain naiz ta muga orain jarraitzen dute, baina bueno, leno eta hori dena, e, arazoak egon du dira edo pasatzeko hori. Bai, baimena eskatuko zen, mino, bueno, ez flipatzen zuten, alucinaban. Ez osea, gendarme atera zen zen, ikus du jende pia eta pasatzen zuen muga, alucinaba. Osea, claro, ez du pipaterako... Claro, claro, ez que zan, bai, bai. Pasteko, alucinau, saltatzen genuen buga por la cara. Ja, bai, bai, eta gaina, eh, aldi batzutan, claro, pasatzen da, Ez berri osartu, berri atera. Ez, bueno, orduan gehiago zaitzen genuen, bat eta eh, alik eta gutxien. Bai, bai, bai, eh, no, eh, ez ikutzeko asko zeak, porque igual, ez? Bai, <laughs> bai. Eta bueno, e, iparraldean ez daukago inol, inolako koberturari. Ja, ja, ja. Hemen, hemen orain ja, e, mm. Bai, bai. eta, eta gero ere alde berean, zelo dugu... le, daude, legi le izona Andrea daude horre, horre, pasu horre, horre, horre, horre, horre, polizia dago, aurrean, atzean, ez dakit, komunia dutu nua eta nafarroan. Eta denetik dago, bai. bai, bai. Baina, eh, adibet, trebiño pikoletoak. Hori da. Ta, <laughs> ah, e, eh, anegota da, bat, azuz urtzi, ez? Trebiñokoak, ez zela pasatzen zuzatzen, eta bera ikitzen zela korrika bat. Ez, Arabar Herriosan. Arabar ah. montatu zuten bat, bere, bere, kabuz, bere kabuz, korrikatzalako pasatzen Arabar Herriosatik. Hoi leku askotan egiten da, pues hori, eta gero ezin zen, oza, sea, leku askotan ezin zen, leno, eske, leno arau batzuk eta orain ja ez daude, adibide, leno, ezin zen, leku beretik bi pasa. Aha, hori da. Eta gurutxatu ezin bai, eh? Eta, bueno, da, ah, rekorridoaz, eh, eh, eh, bueno, igual da, berriro errepide beretik, ez dakiz, bestia, bai, ya está, hoi da, Ya eta, bueno, bueno se, e, e, tratatu ez, edo zelekutan, ez? Eh? Uh -huh. sartzen zera, uh -huh. Lesa, eh, sartzen errepide beretik espaldimada. Claro, claro. zu, buelta, bai, bino, eh, baso ze la pega ti que da un el eh, Elizondora edo, o sea, bai. esa bueno. o vuelta de berduzu. Claro, claro. Bai, holako, don eh, ez dakit, eh, uda bitxera juni ba duzu, eta bueno, hor, eh, perdón, zen va va Bai, bai, bai, bai, motora, eta... Bai, bai, bai. Eta bizkaian, ebai, ez? Eta ikusi un bizkaian badago beste leku bat? Leku, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, moda jarria, igual, eh, aziren leku pare batean, arrazo, claro, da hori bino. Na, ba, ba, ere polita galitzen da, ematen dio, eta gara, bueno, eh, esan eh, lehenengo eh, idoia torri zaigula, matu, hemen dago idoia... Bai. <laughs> ere itxiz daigu, eta bueno, ere sartuko zea gero jungo gaitza egiten. Ba, Bea kontatuko izu, orain nola funtzionatzen. Hori da, hori da. Kontra bai. bat zordea, ni bat zeu lehenokua. Uh -huh. Gero, hori, aztuz, pues, e, egiten genitu, mecheroak egiten genitu. Ere. Dezenak, enprimatzek egiten guk serigrafiaz. Jartzen alde batean. Ez dakit zein, eh, sindikato taberna, azteitza taberna, eta beste aldean, korrika lagun. Uh genion, egun e, ziren orduan. Ba, euro bat. <laughs> berak bai, bai. zuen irabazten, da orduan berak egiten zuen, edo paritu klientei, ez saldu, bino, e, eh, bera egiten, guk den geneukan, dirua, mm eun metxe baldin batzen, amar mila eta oza, mhm. eun, euroko pean, oza, zen, ba, bai. oso, oso horreza, oso, Da, oso garbia zen diru Eta, eta gero matu pixka orain orain sartzeko pixka bat, e, gutxi gara beran unzu kontatzea pixka bat, nola dagon, e, eh, gu badakigu hemen, porque inguruan, eta zurretan ibilizea urte askotan, ez dakit zematetan, bueno, e, eh ezinenean bueno leku batean itzita ezinenean ez baina beste dena bai preso ni urtenean okerro preso ezinenean landikan okerro gozei porque landikan kristo kristo chapa maten geni eh, zen igun pero bueno hombre <laughs> pero bueno naitesan hori eh, gustatuko litzai guke bueno ba pizkat ere hori ez ba kontatzea nola ba, no montatzen diren furgonetak, ze, zelan adago, zelan pixkat hori denare, ba, ni usteet hori da gauzat oso polita, nik ikusi dut, eta mengo batzu ikusi dugu, eta gauz bat, jo, oso polita, ba, montatzen den giroa, ze, horretaz piskat ez, aber, zer esan, no ikusten duzuzuk, aber, hori, e, parte hori, ez? Bai, bueno, horrekik ere badaki, pixka bat, nik nire una bilo gutxiago, bilo, aritu, <laughs> korrika, montatzen. Bai, bai. Piskanaka, piskanaka. Bai, bai, bai, kabron. Ez takiak egiteala. Bueno, en ez de bat te eta iru egon ez. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ya, ya, gutxo y pinta de junta gutxinaka. Eta gaixotu, matu, eta gaixotu. Bai, bai. Bueno, denas da contatu. a huevo, da ahí, ni, ni, ni, ni, ni, ni, Bai. Pues hoy correga, a ver. Uf, hoy es que pizka baja. Ba, bueno, bai, ba, gañeti, eh, gañeti, pizka toda. Bai, bueno, gañeti. Correga sorte, bueno, or, ordu arte emate gero megafonía sortira. Bai, coche bat eta bai. Bueno, ba, ese es el furgoneta, viño megafonia típico aquí. Ajá. Luego correga horretan, bate gero, hostia, jarri gero dugu eléctrico. O sea, eh, eh, eh, altavoz onak, o sea, normala. O sea, echeta gobezela. Bai. Ha bai. ido bai. altavoz batzuk, pues, chiquiado chinchili que era maten en Barrua sartu, kanpora atera, horri biltzen ginen. Baina, generadorea behar zen. Eta, ni baluen, baserrian generadore bat, hmm. eta generadorea. Ido, generadorea ematen genuen barruan. Kea, kea, kriston eta, Ba, ate, ate, alboko atea, ezak ize, bueno, gero horri bueno, jaleo. Bueno, izan zen korrika Kurrengo urtean, korrika bederazian, ja ekipoa, hmm. hobea zen. Hobea goian, Bai. Eta oiz, a, e, alokatu ez, oi krikrake guzti zigun. Krikrake urte askotan egin du... Bai, korrikarako gusten zuen ekipo. Bai, bai. Bai, eta, eta gara adibidez, ba, furgonetak alokatzen bat, e, alokatu aziren, lehenengo izango zen egun utzita, edo nola... Eze, lehenengoak utzita, lehenengoak utzita. Bai, bai, bai, bai. lehenengoak utzita egiten jendeak. Uh -huh. bueno, hor, e, hau izatzen zen, hau pelaldiak, hor, e, durango zegoen, uh -huh. oso mahoa ziren, bai. arrasatzen uh -huh. bat zuten, eta hoiekin, ba, lo, bai, oiekin, oiek uste dut. Bai, oen dauden barrak eh, heltzeko, e, bueno, oain eskailera bai. joatzean ere, bine, beste aldean dago barra, ahi, bereiek egitzen guten. Bai, bai, eske, eske, esan bar da, eske, ite zute, tuneatu, e, dena furgoneta guztia sartzen da modu batean, eta ez, de, una tuneada ematen bueno, dezute. Jo, neska badago jartu harra, jartu harra, bueno, gondu dena karrera, ez da, bai. da, ikusten baita, ondu zen desmontatzen. Bai. Eta, karo, pues, ja, iru edo lau ordutan, seguir hacer su furgoneta es <laughs> increíble. increíble. No la zego en... Zanola da hon. Netezan, eskorida polita, porque nik batuan, zurekin ondu naiz batutan ikusten horta, jo. Jute eh. Bai. zeagunez egunez, nola juten den eh, bai. lantzen, eta eta alde batetik da ze polita den hori, eta gero ere, ba, nola mantendu zuzen, ba, dago hor, dago sare bat, ez, bate, eh, uste dula, lokala, e, gordetzeko beste bai. bat, oza, hoi da netzago politxena, ez pixkat, e, horretaz nahi dugu, oza, hau ez pixkat hori da, eh, nik dut korrikan gaur egun mantentzen, eh, mantentzen den, osea, uh -huh. nola funtzionatzen duten orain korrika lagun, eta right. Bai. de, dela jendea jartzen dela, hori ideiak esango du. Bai. bai. Ah, eh, right. Herrietan ez dakit, bino, pabelloiak eta ez ditu egiten, lehen euskate, euskate jendeak egiten, egiten ditu. Orain jabea da, du, bai, eske, eta orain ere aldatu bai. dira, bai. Bai, bai, bai. Ba- orduan, karo, gu han gaude zarra goi doia konfirmatu beharko du, eze, pues, ni dute eta jendea hori dugu gure gain ez kustan astokeri esaten. Zua da. Ez matu, orain ere jarraitzen dugu, eh? industrialdea eta guk egiten jarraitzen dugu. E, urte batean eta edo korrikaren batean edo bai egontzan e, bestelako indarrak ez zudelako bestelakoak, baina industrialdea industria aldea orain e, egiten dugu. Bara, ba, ez ez, pues, eh, hori, pues, eta esaten gauza bat, eta ez da hartu zena. Pues, oi, du hor zela be. bai, horruan, bai, eh, bueno, pues, oia, eh, eh, eh oi, claro, en Cristo Libera tu pila daude, eh, korrikan, o sea, hori, komparatu bai, bai. lehen dokoarekin, eh. Oida, claro. Baina, baina, hor, eh, jende zarra gaude, bai, irurogei urteren bueltakoa. Bai, lengo, lengo, lengo, hori, orduan, baldintza bat da, baldintza bat da, ez da kobratzen. Aha. Bai, bol bolondres da. da eh, Bai, bol nena bolondresa. Uh -huh. Ezak, bolondresa. Eta juten garen lekutara ere, eskatzen diego, bueno, korrika da, abeste prezio egiten diguzun. Hori uh -huh. da. Bai, bai, bai. Zaten bai. gara, pues, claro, digo, gauza batzuk ero se behar ditu. Kabla, claro, claro. Kable Axelvin eh, arte ditu, ez digu, korraten. Claro, bai, claro. Axel Morenean, Axel Morenean, eh, hola, joder, eh, bueno, hau zen gutxiago, beste urtetan, kolasa zegenu. Bai, bai. Lantegia. Ba, ba, ba, hori da. Ez que jende bat, jo, urtez urte beti utzi dura horrez, dara, hori da politena, ez, mantentzea, bagu auzoan adibidez ez, dakagu beste esperientziare bai, ba, nola beti auzo montatori mantendu dugu, nahizta eta askotan karpak eta hori, ba, nahi izan dugu ez, ba, betikoa, montaje hori, bukako montaje famatua ez matuk, edeno, ematezun kristona dela, baina, bueno, mantentzen da batez ere horregatikan ez, da, e, e atzetikan daukada gatik, ez, pixka eta mantendu ah, arren, ah, orduan ikustet hori polita dela. Bai. Ah, bueno, ba, eh, bueno, ez da, izeko modu bat, ez da, ikustet, bai, eta bai. dut, guai ja dena egiten denez, diru truke, ja, ez da, ba, ba, laguntzeko, eta ez da, ostia, gero, eta bueno, ez, jenea prez dago. Oida, bai. Bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, Bai, bai. Erresiago da, ta, tarjetarekin horreintzea, korrika, karrera, bai? Mm -hmm. Eno juten ginen etxeetan, egiten genuen lo, ez dakizer, bestia, mm -hmm. egiten dugu, edo legoziatzen dugu, kilometro bat truke hori da, bai, Hori dela, hori ondo nik, gaina, ni proposatu nuen egitea, bai, igual, bai. Eh, arantzako barnetek, egin ez genio, ez dugu kobrate, eh, jo, bai ez eh? o sea, eh, eh, kilometro bat, bai, eh, aizak egon, bai, eh, ipartzen ziguten afaltzen, ziguten kobraten, hostias, tú. abusar tampoco, ez? Eh? Bai, bai, eta, eta, eta, eta, eta, eta gero horrekin lotuta, eta, eh, eta eh, daude, oza, eh, dia bi furgonetak, eta pixkat esplikatu hori nola den, sea, bete mustean, ez dia gelditzen, mehan bi ekipo bezala zaudete, ez, eh? horako zerbait entzun dugu hortik. Bueno, hor daude, bueno, leno bi, orain, i, bi, bi koma bost, ah, bai, leno bai. ziren bi <laughs> bai. ekipo, bai. eh, eh, egiten zute, eta bi furgoneta. Bai, uh osuan, egiten dutena da, e, talde bakoitzak kudeatzen ditu amala burduko txandetan mhm. kudeatzen ditu e, bi furgoneta karreran doa bueno, zergatik amalau ba, bestela amabikoa egiten baduzu talde batei beti tokatuzko zaio gaua eta beste batei eguna o, beti izango da urdu egin berdina mhm. bai? Bai, ta, ta, amalaukin bai. amalaukin aldatzen da eta gero e, amabikin lo egiten baduzu, o sea, eh, lo egiten baduzu, claro, que lo jeki oso goiz. Uh O sea, eh, demora gutxi daukazu lo egiteko, o sea, claro, korrikak ama bi hortan un dogi kilometro Claro, gero, gero gero, aurreak ajuten da, eta gero arrapatu berdituzu kartazuk egiten modezu lol, no, eh, utzi duzun puntuan eta gero abiatu, bale, bino, jute pasela bukaera eta lo egin batzutan, jo, irzen ginen justo, eh, claro, segun claro. paliza duzun egunean. Ba, eta gero, bai, hori ongo dara tensioa, pixkat, porque eh, ser, eh, alda gertatu duzer gauza, errepidean, eh, duzer gauza bat ba, que sea, que hostia, da... eta, claro, ama bi ordukoa gehatzen hau zumotza, orduan, mm. ama laukoa, gehatzen zu, pues, bederatzi amarro bat ordu, lo egiteko. -huh. Mhm. Lo egiteko, igual bat juteko adestino, sortzi, eh, eh, sortzi obederatzi eman dezagun eh, lo egiteko, uh bai. -huh. eh, jau, jau, oaz amar, gero gozaldu ere eh, bi ordu, o bazkaldu, claro, ez egun bazkaltzen du igual arrazaldeko, o, sea, goizeko vale. Bai. irutan. Claro, claro. bai, bai. Turno aldatu eta dago. eh, uh bai. -huh. eta gero, pues, eh, Hoy no hay pues que no, Ortic, eh, ya, soy de la pinza gero honetara, ez? Aldatza. Gero ordu bete berriz trasladorako lako juteko. Hori da. Bai, ba, benet esan hori da, ba, e, eh, zu kontatzen izan moduan, ba, esaten genuna, ez? Ba, ba, hau dena, barrutik da, da, da politxena, ni uste, ez? Bentsat, e, eh, forma batean hobestan, ba, mantendu dela, ez? Orduan... Bueno, eta, bai, bai, orokorrean, bai, bineo, claro, leno egiten zena, da, etxeekin eta ezakizer, mm. bestea, da, hori, bineo, orain, asko tiratzen da, eta arjeta, da, nietzei guztat. Eta como da, da, Claro, ez kaiz kasu du Kriston lana, eh? Osea, ba. berdu zu bilatu berzu jendea. Bai, baina lana itendo una da ere harremanak hitzagin hori dena, eh? Ere da kabeza gauza pura. Un gastecha, claro, condizioak ez dira berdi berdinak, igual claro. problema daude. Ba. Dakizu bestea, baina bueno, bai, ni ba. nahi hori pasa. Uh mhm. -huh. Hori. Pues, eh, eh, jo, tokatu izan zaigu cuidado, eh. eh esarteko eh, konpintzaz, <laughs> eh? Bai, bai, bai, bai, bai. bai. <laughs> Ez dago izenik esango, eh? ez? Ez bai, bai, laguna, laguna da, gaztetxea, gaztetxea lazia, ez que beretxea zen, auzoko, eta parango gaztetxea zen, gaztetxea bezala. Aquí va ba, artista va corriga ni vidia, jo, ua beldurra, la madre que lo usuario, eh, cometan ahí, ¿sabes? Y yo, hori, eta gero beste batea tokatzen zitzaigu, pues, eh, aurretikan, Lo claro, ahora hecho. Hoyita prácticamente a rato ziren. Bajaste el coche ya. Antes de mí, claro, orzo orzagoen. Eta San Juan furgoneta la que te lo quitó a rato ya. Vaya miedo. Y cucuera maten. Ne ne ni no sube, en Ez segundo, yo eh, ba, eh, no sin problema oso ondo bai. Bueno, eh, bai. pues, aurten egin dugu, a ber, bat, bi, eh, gu, gutxi geha, eh, Eh, guk egin dugu, bat, bi, iru, lau, guk horrein egin dugu bitan. Uh -huh. Batean, hola zegoelako jarrita, eta gero bestea, eh, okertu ginelako eta fetxa bat enkargatu genuen eta e, ostia gomot ginen eta orduan okay. iruñan egin genuen bai. atarra egin genuen ulo mhm. ostia, egin behar da, ja e, bagindu azen eta gaueko amarretan eta hor hotel bat ya, tu, elu, okay. ya, jabukin konponduan eukan eh, bai. lurrean egin beharko duzu ez eh, claro, normal claro. jabukin bai ziaten abixatu eta jabu pues, etekin tekin ez eh, eta deitu bai. nion, marron dakizer, bestea, eta, bueno, hori ba, beti... Bai, bai anedota, bai, beti... Bueno, baina ondo konpondu zen. Beti dago anedota. Bai. bai. Et, eta beste gauza bat, eh, hola, e, pixkatola bukatzeko pixkatola furgoneten roioa, e, eh, nola ikusten da furgoneta ba, barruan, osea, oso desberdin izango da, herri bat, adibes, ba, iruña, eta kizar beti, mean, adibidez, ez dakin un, tuteratik ez dakin ora, mendian galduta, pirinotan inguruan, hori izan bardu oso eh, ez dakit, flipante, izan behar du, ez, olako... Bai, bai, eske, eske da, eske da... momentu batzukola ez, de, bai, ostia. nik hor, tribuen beruan, ez anu, jo, ez badau derriak hemen gipuzkoan edo eh, herri edo bizkainan, ez, zaten duzuna, jo, hemen korrikan, edo hori behar du, hemen jendea, eta kaskante edo nola da, eh, esto, las viudas, nola da? Sartaguda. Sartaguda. Sartaguda, azte arte, azte artea, goizeko irutan, eta, pedau, eh? Bai, bai. Jende gehiago, er, e, Gipuz Komunia Autonomoko, e, e, Bizkaia Gipuzkoa, ez, e, barabez esartuko, zen baita herritan, baina jende gehiago, eta nola, nola, nola, hostia. Bai, bai, ikusten da nola, ez askotan gara, gau demen mundu batean, ja, nan, e, ja, e, karrea berare, ere, dakabeste konotazio bat, ez, hori, arrea iristea, oza, gaina, e, bueno, ekizatzen, ez da, ez da, ez ez Eskerrak ematen emila eh, esker etortza gatik gila, hostia, no? jendea... Bai, bai, gero, eh, ematen digute, aki zen, patata, tortilla, gollas, <laughs> cuas... Bueno, bai, naparrak, naparrak, oi, ezan eh, dako, tia... Zitan, leku, zitan, leku. Bai, bai, bai, bai. Bueno, iparra embutida a tope. <laughs> Pate, pate, no? Pate, eta... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eh, Matu, gelditu da inoiz korrika? Horrelako Nafarroko herri galdu batean? Bai, bai, bai, gelditu izan da, pues, kastejon, kastejon, uste dela, eh, uolde batean, uolde batean, ezin zen pasa. Hostia. Eta, eta eh? orduan, eraman uretara jo, eraman genu lekukoa, eta badaukagu baz, bade, beste lekuko bat, bai. eta beste furgoneta juntzen beste aldera, eta han, Uh -huh. Beste hasi zen. Uh mhm. -huh. Baita, eta be, bai, bai, bai. beste batan izan zen elurra na, ez? Baina, nire argazkiak edera nizkia hori ezak inunda Argazkiak ze hori zen lehenengo aldia. Eta nik guztu mhm. uh izan nion, e, eh, ni baldin manago ez da inoiz furruetan sartuko, karo, eh, bino, karo, el cambio zen iru de kilometro. Karo, karo, karo. Amarro du. Karo, karo. Egin korrika, zindu guegin. Karo, karo. Eta horrela, pues hori, gelditu, da bueno, pues, eh, zipaio gelditu dute, eh? Zipaio gelditu ez daki la carrera, ez daki, ez daki, ez daki, eh, segundu batzuk, eh? Bai, bai. eh, pasatzen bali ba, paso a nivel bali ma dago, ere, gelditu, Claro, evidentemente, bai, bai, pero bai, igual minutu batzu berandu guztua, solo que sea, eta gelditu, barra, bai. Claro, bai. Eta jarteko salto, ka, ez que tokatu zitegur hemen, gipuzo tokatu zitegur turno txarra. Ez dugu problema egizan, mi, hemen turno bat txotxolo bat okatu zitegun, bai. eta jode, amargatu gintun. Bai. Amargatu edo guztia, benga, eta benga, eta benga, eta ra, ra, ra, bai. eh, justa polo zein euskera. <laughs> Bai, bai, zu puta, madre. Bai, bai, bai, osea, zen bello, eh. Bai, du, oso oso, no, pikoletoa, baimena eskatzen digute pasatzeko. Na, bai. Pues vos pasar y la hostia también. Bai, hori ikusi, tengo pertsona. Bai bai, bai, eta ez dakiz, eta floralak, eta eh, problema nik eta ondo, oza, edukazioarekin, oza, bai, eh, Galdera, galdera, tekniko, galdera bat, nola abia, dura korrikarena? Nola, eh, la kontrolatzen da? 6 minutu terri kilometroko. 6 minutu terri, baina kontrolatu behar dezate batean berandu, sea, motelago ibiltzen bazate, bai. gero azkartu... Aurten teknologia berri bada, Bai, eh, eh, no, badu liburista bat Pitagora izan dieguna, Pitagoras, izan Pitagoras. Ah, Pitagoras. <laughs> Ni dizu Pitagoras. Da hor jartzen du non egon barugu zortan etengabe. Orain arte hori eraman dugu. Orain egin du egin du egin du, eh, bueno, cierto. Marcadoria que se ha Aplicazio bat egin du, zein alegria? Eh, ¿Ves hacer eso? Es markadore, marcadores, han markadore. su marcador. Marcadoria que se ha tendido guguk e ibilbide osoan eta manatzen dira e, kilometro zenbakia jartzen zaio, markatzen zaio eguna eta pasako den ordua. Ah, ez, hori zu, zu egiten. Hori guk egiten. Hori lan berria da errintzako, ez una putada. <laughs> Baina niri furgonetako epeti esan didate. E, gidatzen dijuena eta referentzia, nombre, aplikazioa eta badago, e, eh, ordenagaioa eta badagoelako, baina bestela gidariak eta furgonetako furgonetakoek beti e, herrietako markadorei begiratzen diote, bai. jaketeko garaiz ere badabiltzan edo ez dabiltzan. Jo, keba jo, Pitagoras begiratzen dugu. Pitagorasek esaten dugu. Eh, markadoreak eta eske iparraldean jartzen dute ordu la orden bade. Eh? Nago, jende egonda da din puntual lehenago. eske, bakutak egiten du, iruditzen zaiona, lehenko batzutan esaten dute, pues, hogei minutu lehenago, egon behar apuntu, ordua, ordua jartzen dute, hogei minutu lehenago. Bilo gupa daukagu referentzia, ez bueno, lehen ozen, ez dakize, zugaitza dago, eskerretan, zuga, aritza eta hor jartzen dut puntua, ez kilometroa Eta bueno, referentzia, ez dakiz zer dutan, oske, iristen gerean horrea, atzeratu dagoaz ez dakiz eman minutu. Baina, bueno, haurten eginda, eginda, eta eh, kilometroz, kilometro, o ez relevo, egin, eginda GPS koordenada bialik. Eh, mm. Eh, Osa, markatu egin duzu hori, doia? Ez, guk ez, baina hori eh, lehenago, eh, hori eskorrika garaian, hori egiten da lehenago. Baina, bai, bai, hombre, bai, bai, bai, Eh, hori e, herrietako donek eta egiten dute? Bai, pues, no, eh, bialidia, claro, lama da, punto mm. guztia, ta, ta, ta, ta, ta, claro, datuak horiek daude jasuak. Bai. bai. orduan dago aplikazio bat, eta e, eh, aplikazio horretan esaten du, e, atzeratu hau edo aurrera, bueno, aurrera toa, imposible. Bai. Aurrera toa batean, azte gara rotundan bueltaka. <laughs> Aurrera toa bagoa. <laughs> bai, aurrera toa ezin da junt. Bai, bai. Ez ez, duela, duela bikorrika adibidez eh, lezon, eh, lezako ibilbide oso ba oinez egin txan, aurre gatu bat zegoen lako. Bai, ba, eh, eta hori bai eta guten zate pixkat hori markat. Eta gehiago nik usue batzutan, ibar gehiago korri bar da, nekuietan ez daula jandain beste benga, zapatilla, no? Bai, leheno, leheno pitagora eta orain eh, aplikazio hori eroso aguada da ikusteko. Mm -hmm. Mi abertu daite que ta Pitágoras, eh. Bai, entzu entzulea da beriatzen entzuleak irudikatzeko da pantalla bat bezala, eta dago kontadore bat esatzen zuela, hogei segundu aurratu zaude, hogei segundu atzatu zaude. Adibidez, Iruña iritsi ginen, uste, hogei tamar minutu atzatu, bueno. Ba... minutu ka du, eh? Osa, bai, hori da. Eh, eh, Berdean juten gen, abitezateko, bos minutu atzetik, ondo dago. Bos mm. minutu. Zagit, uste, amar minututik aurrera ja, azten da jartzen naranja. Hori da. Bai, ordua ja ja ja preocupación ha sido el total. no, 20 minututik aurra ja gorria. Bai, bi, bi, visual que ikusteko, baina hori da ondo dago, ondo dagoenean. Zeren askotan ere GPSa ja, ba, ba, ba, duenea Mi horra hori da golas. Horria, horria. Paperas de ba, fallatzen. Paperas de fallatzen. Ahora sé que es de fallatzen. Horria. Bueno, va. Ba, Está ba, marcadoreak. Bai. Bai, bai, eta eta e, ondo jarri bali badu, iparraldean, kenio egiten dituzte, ez, eaman egiten dituzte, eta nafarroan egiten dituzten problema daude. Claro, claro. Marka, ez dago lurra markatzea bezalakorik. Bai, eta, hori jarraitzen dugu, bai, bai, bai, jarraitzen bai. dugu egiten. Ni, ni eh, eskualdonetan bai, porque nik uste dute... Eh, Et, eta bai. zetor leboa, hori da, da. Bai, hori... Ez, eh, e, e, e, e, e, politik izango da, bilindak izan ze pasako den berarekin. Bai, hori da. Ba, bai, bai. gauean, eta etorriko da, eh, imaginatu ni parlando en la gola, ikutu markabera, nik mutatu markabera ekin etxean, así de claro. <laughs> ez dut tú que se ez a grabar tu galitza, ez Eh? Que eh, ja, ja, ja, Baina guk badazpada eskualdean, eh, korrek basa horretik, eh, eh, eh, ordu egiten dugu berriro ere buelta osoa, badazpada para ibe guztia ondo ote dagoen, markadoreak badauden, markatuta da. Idale, dira, dira, dira, lurreko Bai, da, bai, bai, da, jarretzen daite. Bai. Bueno, eh, kriterio asko edukiko, dizake. Nei bai. zura. Bai, bai, eta... Harri, orruta erdia, amabas bai. minutu edo, e, beste bat, herrialdeko kotxea bera jartzen du. Iparralde jartzen dute, e, petonetatik, juten dira jartzen, aurrean dizua petoneta. Petoneta. Aire jartzen dute, pa, pa, pa, pa, eskentzeko. Uh -huh es da, bai. Eta gero, ma, matu, ja pixat furunetaren roioa gero egiten da, e, dena bukatzen denean, la edibiz aurunetan Bilbon, eta gero ze e, eh, jutezate berriro tailerrea edo leku berdina, dena desmontatu, eta gorde... Egin Bilbo, Bilbo desmontatu genu eskola uh -huh. zin edo olako batean desmontatu genitun, bai. genitun armazenera, karo, Bilbon dago armazena, bai eta eh, aikako loja dagoan. Bai, eta angelitzen da, urrengo bi urte barru berriro jasotzeko, ez? Dena, dena gelitzen da. Eta bai, hau lokal batean, bai. Minik antiretzara, berriro martxan dago. Eta, eta zumatu, oza, ja e, urrengo urte, mendikan bi urte da, ben jarraituko duzu, ez ba, entzun dugu bat, batzuk, nahi, utzi nahi zutera, bueno, ete benatea zen bat, oa maik atalistan ikusi nuen, bat e, bilbokoa, matu zuen laguna, nola den? Ja, zela. Joseba, eta zan zuen beha dibidezu. Jubilatu jubila, eh, jubila da, beha bai. zabaki dugu zera. Hori da, beha bai zan ah, zuen. Jubilatu, orduan, eh, eraman godu baila bat, eh, mm. obretakoa. Bai, <laughs> bai, bai. Nik obetu egiten nuen, nik ekarri nuen korrika euskal herrira, no? Talako. Eta, eh, eh, bai, holako gozak. Bai. <laughs> Eta, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta, bai, Eh, era mago du hori, no, eh, baila bat da jarriko, bera ta memelo, oida Joseba, mm. Jatorra, Diego, Jatorra. Ba, ficharra da tea ocha. Bueno, esa, il vuoto ragno c'è anche un crack. Hori, eh, jarriko dutela baia, baia bat obretakoa, eta hor dan autokarabanak ikungo dira, eta jarriko dira pasatzen, abez nola egiten lana abazila. Jubilatuak obretan bezala, eta ja, baia eta badaukago gordeta, ja. Ba, ba, Ba, ba, bueno, ba, ba pixkatola e, eh, hori negenun, ez, kontatza pixka bat, e, a ber, e, gutxi gora bera, oza, pintzela bat zuen, horren godi, anekdota pila bat, e, denetari, baina, bueno, gutxi gora bera, nola funtzionatzen zuen, ez? Ordan, orain, ingo duguna pixka bat, sea, sumatu ere, jarraitu telefonan ere sartzeko bai, baina, ja, idoi, e, idoiak pixka negenun ikutu gehiago, ba, bai, herriko, bueno, lehenengo, Zuretzako, a ber, zer den korrika zer den? dira, furgoneta dira korrika juten da, jenderi gabe, ez. Hori, hori da, hori da. Eta nahi tesa, ba, papiskat ez kontatzeko parte hori gehiago, nola no sortzen diren herrietan zela nada atzetik anez, ba hori dena. Eta nahi tesa, eta nahi tesa, eta nahi tesa, eta nahi tesa, eta nahi tesa, hori Horregatik esaten diogu, edo jai. Baina, eh, eh, eh, nik bestelako herrietako kontuak eto herrietako korrika batzor den antolakuntzak eta hori aipatu du edo hori kontatzen hasi bino lehenago, bai komentatu nahi nion maturi, e, jakizu, ari dela Euskal Herri oso antzea arzabaltzen, e, eh, e, eh, korrika badela lekukoa eramatea eta lekuko hori eskuz esku pasatzea, azten den herritik e, bukatuko den e, iriburu eraino, eta hori dela politela edo hori dela askorentzat e, e, korrikan e, e, zera parte e, hartzea, baina ari da zabaltzen, e, lekukoa eramatea bikaina dela, baina asko nahi dutela furgonetero izan. Orduan e, urrengo korrikarako, hogeita bosgarren korrikarako, voluntario asko egongo dira, eta aekatik e, kanpo jakizu. Bai, bai, bai. Hoi badaki, bienberdin da bineskori beti bultzatu dut. Beti bultzatu dut, eh, aeka barruan, beti bultzatu dut, izan behar duela, herrialdeetako jendea izan behar duela, eta ez, bizkaita eta gipuzkoa osatu taldeak, Eta hori, e, badaude filtro batzuk, eh? Osea, karo, ardura duna behar du momentu konkretu batean erabaki hartzeko gehiengoa. Porque ez da demokratikoa. Bai? Erabaki behar baldin bada, erabaki behar baldin bada, lepukoa sartu behar da furgonetan, hori, azten bagea ez tali datzen, hain, <laughs> behar ba, sakaitu hiru egun. Hori, ardura duna kartu behar du. Ardura duna kartu behar du erabakia, bai, behar du besa. Bueno, aurten bestela eh, patatero gira base dute, ez? Eh? Por goleada. Eh, nik da lagatik, ez? Eh? batatero dexeta zauden furgonetetan, edo nei tokatu zaite behintzat e, taldean? yo digo yo eh, currículum y la Ay, bai, bai. Urte, urte, da, va a que besteak, furgoletero hori osea o sea, bota, ez aquí ser, bestea, ta, pues, Ez ez, nik bereziki e, eh, umen artean eh, asko galdetu izan digute ea zer ikasi behar den e, korrikako furgoneta bizateko. <laughs> Bai, bai, eta, eta batek baino gehiago. mont, furgoneta montatzeko <laughs> Nik esan diet licentziatura bat behar dutela <laughs> Licentziatura bat, baina errigintzen Bai, bai, bai, bai, bai, E, eh, zemagarren korrikan hasi zinen zuen, matu? Zortzi. Zortzi garren. korrikan? Eta urtea? Uf. Aurre, aurreko mendea zuen. Laro gaita mairu, hori zegoen. Laro gaita mairu, bai. Laro gaita mairu garrenean? Bai. Bai, bai. Laro gaita malau. Laro gaita malau. Eta bai, telefonoa, matun telefonoa <laughs> haitzen da, hola, hola. Ah, vale. E, Baina hori furgonetan, baina haekan aekan hasi zinela, zenbagarren korrikan? Korrika, korrika lau. Korrika lau, usti. Korrika lau, Vale, vale. E, irina, bukatu zen. Gero, korrika bost, zei, Azkerrean ikusen dut, joan ikusten dut, ikusten Bale, bale. Nik buruan dut, haekan ah, hasi nintzela, nik buruan dut, baina irudi bat e, dauzkat, eh, nik esango nuke e, zazpigarren, korrikan e, hasi nintzela ni parte hartzen e, herri mailan aekan ah, eta antolakuntzan. Baina, eske irudi batzuk e, hola gordia dauzkat, baina memoria arazoak e, eta dauzkat, baina gogoratzen dut, zu joaten bai, eta zure eskolak esaterako gure artean eta banatzen genituela. Itxoan ematu da, e, dakago arazola telefonoarekin. ingo dugu... E, Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, Ez, igual ingo dugu zintzilikatu igual, bai. igual, igual berriro deitzen dugu Ba, hori da, zintzilikatu eta berriro deituko dugu, bale, matu? Eta bestra irratitik jarraitu entzuten, baina ningo dugu hoi, bai? Bale Bale, porque da, eskemen iten du eko iten bai, da, eta zaitzu bai. ulertzen asko Bale, bale Baitxaron txaron bai Bale Bueno, bale jarraituko dugu, bai Bale, <laughs> bai, igual aprovechatu, no? Bale, esateko, edo ya, nola antolatzen da eka, herri batean herri batean en, eh, e, eh, korrika nola antolatzen dugu. Bai, Ea ba. E, gutxi gora bera, bai. eh? Bai, bai. Ados. Lehenik eta behin e, aekak e, antolatu behar du ibilbidea. Bai? Mm. Hori e, nazionala da? O, nazionala da. Baina ibilbidea herri bakoitzan, herri bakoitza Herri bakoitzak antolatzen du, baina eh, herri bakoitzak antolatzeko bere ibilbidea lehenengo jakin behar du nondik sartuko den eta nondik at, ah, eh, irtengo den eh, korrika, urrengo korrika. Osa, horiek bai. aekak aeka ematen ditu, nazionala, esan dezagun, bai, eta gero bai. herri barruan erabakitzen da. E, aurten e, Bilbon da, horrek esan nahi du, urrengo korrika hasiko dela bizkaian. Eta bukatuko da, e, nik zalantza dut, nik esango nuke e, iruña dela, baina dut iruña eta gazteizekin zalantza, ze e, korrelatiboa da beti hiriburuan bukatuko da e, korrika, baina korrelatiboa da. Urte batean, Nafarroako mm, euskararen eh, egoera eta e, zonalde baskofonoak, ez baskofonoak eta e, mistoen artean, sekulako lehia zegoen parlamentuan, eta orduan Nafarroako aekak eskatu zuen, mesedez aurreratzea, orduan daukat hor Baina esango nuke, iruñan bukatuko dela hogeita bosgarren e, korrika. Behin erabakiko da, ja, maiatza ekainerako jakingo dugu e, non hasiko den. Eta orduan ja maiatza bukaera ekaina aurrera hasiko dira ja eh, nazio mailan eh, ibilbidea egiten, nazio mhm. mailako ibilbidea egiten, eta orduan esango digute guri e, nondik sartuko den eta nondik e, irtengo den herrira iriste den denean mm. eta gutxi gora bera baldinetan nondik sartzen den eta nondik eh, ateratzen den dagozkizu isa metro mm-hmm. eta orduan horren arabera barne, barne e, ibilbidea du antolatzen e, du herri bakoitza ba, batzutan igual izango da ba, hemen ni oi pasatu da gona dulako e, batzu, ezin da pasaleku zitati, batzutan bai, igual bai. gehiago daude eta orduan bai, luzatu edo bai, Baina e, guk normalean mm, ekainerako jakingo dugu gutxi gora bera nondik sartuko zaigun eta nondik irudengo zaigu eta orduan horren arabera bai hasiko gara barne barne ibilbide. Hori hori da lehenengo gauza. Eta, bai. eta gero ja eh gero. Ja, korrika girotzea. Quiero e, al girotzea, gero porque gero korrikaren inguruan ere, bueno, lehenengo inberko egiten beti ikusten ditugu korrika batzordea bai. eta gero dena dakigu ba uzo elkartetan, uzoetan bai. no iristen zaigu. O da hor kiston lana dago, kiston sarea, ez? Hori da, da ba, gaur, horretar nahi dugu hitz egin batez ere, horretaz, ez dena ikusten, ez? Baina askotan esan dugunaren, ez? Ba, jendea ikusten duk horrik, azte polita horrik, hau, baina atzean dago, mamatu kontatu dugun bai, guztiak, bai, gehi, bai. herri, herri, herri egiten den lana hori, ez? Zenba jende partartzen du, ez? beti esaten da korrika e, eh, aekak antolatzen duela, baina finean ez da egia, bai, e, aekak e, antolatzen ditu, e, oinarrizko logistika e, kontuak, baina gero herrietako e, e, girotzeak, herrietako egitarauak, e, kulturre e, egitarauak, eta hori e, herri batzordeko osatzen dute. Bai, porque ez da, da eguna bera, eta ba, ia, bete guztian gauza daude, korrika inguruan. Bai, bai, bai. bai guk eh, barruan guk definitzen dugu korrika urtea eta korrika ez urtea baina bai. korrika esten urtean ere badauzkazu korrika egitekoak bai? baina korrika urtean e, ikasturtea hasi e, eh, bezaintroanto e, irailerako ja sortua izan behar duzu gutxi gora bera badakizu e, korrika izango dela martxoan baldin eta Komeratxun artean, aste santu hori, e, nola tokatzen den, edo e, udaberriko e, ilargia nola tokatzen den, ba, orduan horren arabera, bakalgulatu dago, noiz hasiko den, eta noiz amaituko den korrika. Ikasturtea bai. hasierarako, irailerako guk plangintza bat eh, eduki behar dugu. Bai. Noiz, e, e, iz, deituko dugun lehenengo korrika bat zordea, noiz e, e, jarriko garen ikastetxekin harremanetan, noiz... Hori da beste gauza, korrika txikia, ez dakitzen... Bai, bai, bai, karo, da, korrika nagusi bat, e, e honetan edo adibidez aurten martxaren emeretzean hasi eta hogeita bederatzean e, bukatu dena, baina gero herrietan daude korrika txikiak, korrika gazteak, e, adinekoen korrikak, bai, bai e, bestelako korrikak ere badira, ba, pentsatzen dugulako badut, e, aurre gazte kadineko ekelduek eta denek daukate aukera korrika nagusian parte hartu, baina bestelako lanketa bat egin behar da. hala ere, zabaltzen ere ba, ba, Ja, esa, esa libretean esateko, da, aekak kudeatzen duen, herri ekimena. Oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, Bai. Bai. Bai, bai, eta herriek egiten dut. Bai, eta hoy hoy ani usted eh, esan dugun hasiera, digo ida, ni usted korrikaren politena, eh? Aikada, eh. eta gero pues da, gero korrika ez da, pero ba, euskara eran de toda la área de Aviño, es que asko ze gehiago da. Bai, bai, hori da. Ba, bai, bai, bai. Eh, expresio eh, modua da. Hori da, bai, bai. Eta, ba, euskararekin lotu bat ezakiz ero estea, bineo, grebalariak egoten dira, egoten dira, historiak egoten. Bai, bai, bai, herri ba, baten dauden gauzak. Herri horretan dauden gauzak eta hori, hor izla da. Oitxate, oitxate. lotu behar duzuek, duzuek, da punto. Eh, eh, eta baita euskal, bai, bai. Oentxatera dezu gai bat, oentxatera dezu gai bat, urte edizio batean bai, eta urrengoan ere bai, eh. beti aurpegi iratzen dara, e, korrikara. Zergatik daude presoen, presoen argazkiak? Eta aurrengi daude, bie igualda, bat arrezen duko diete, jode, garai batean egoten jode, kilometro no, herri, no. Herri bakoitzean, ezak preso guztiak, ezak izen, ba, beste, bo, bo, bo, bo, ba, Eta izaten entu nire ze batzuk eh, se pasaban dela naia, ere, eh? Ba, oza, eh, ba, doi horietan gertatu zait, ba... Ba, baina, eh, pankartaren eh, atzik. Eh, <laughs> bai, eh. eh, eh, eh, Pankartan agusiaren aurreitik, ez, ez, ez, ez. Jarri, aurrean jarri, pankarta hartu, eh, presoen argazkiak hartu, eta herri osoa, horrek ez eh, zu, besteak ere jokatzen dute partida hau, ez? Eh, bai, preso, bai, bai, oso ondo, bai, eh, ondo, atera behar dute ez dakit jo, beste ere utzi lekuaz, ez zeuden ikastolak, zeuden eskolak, eta ez dut dituzu, anulatu. Eta hori, pues, hor, lego, bine, ez da problema hori egon, ez da problema hori egon lako hori, baina, karo, hori kiltzen diote, ikusi dute argazki batan, ez dakit norena, jo, eta bero, bero, plaren semearekin, lakian liau. Gero adibidez, intza... Gero adibidez, intza... Gero adibidez, intza... Pues bueno, el antecedimiento del terrorismo se mea, pero ¿qué tiene que ver tocino con la velocidad? Bueno, pero ja, jaquín es azue, pero da cagula itzole en itzabazú, porque bueno, vai, laguna de tal orto dugu, ta vea ahora eh, dago topagunean, ta hori, eta vayan, vidal y dugu itza, que jarriko dugu la. Eh, itzole, ¿no? Ah, itzole, ¿no? Va, va, va, sea, eh, da cagula, que jarriko dugu a Bai. Eh, eh, igual da zer egiten dugun. Ebi dugu diote. Igual da. Igual da. Osa, biti okainia daude, hori, aritzen ez zer lehenera jokatzen dugu. Ematu, nik ez dakitzu, bino nik e, e, daukadan percepzia duzien ez da, e, aurten inoiz binon kritika gehiago jaso ditu korrikak eta ekak. Bai. Inoiz baino gehiago. Bai. Bai. bai, bai. Bai, dago zerbait, eh, no, norbait ongo da, lasan igual, eh, bai. egiten ez duna hori entzutea, baina Komite, komite. Buf, soñua bakarek entzuten da. Eh, matu, barkatu, baina. Entzitzen dago, matu. Bai. Eh, Alde goa imaginatu esaten ari zana. Bai, ez da, ez da erosoa, porque ez da... Ez da, ez da ulertzen, ez da ulertzen, ez da ulertzen, Bueno, bueno, ba, ba, non deitu goizu eki da. Bai, bai. bai. Bueno, ba, ba ah, bai. bai. Pena, pena da, porque nahi genuen, gara, hobeto da mengin bagine, eh, batzu da hori gertatzen da, tekniko, kauza arazo teknikoak dira, eta telefonoa batuta da, gara, gaina, matu, bakizugu, nun, nun bizi den. eta... Eh, <laughs> baina, bai, e, eh, Piskat horrekin egia da, e, zuzan duzuna, ez, justo, e, aurten, egun bat, bueno, pixkalen nago, korrika gainoren, ateazen lehenengo komisiones obreras, e, gai guzti hori, ba, ez du sakonduko, porque hori da beste gai ba, baina bai, bai ikutu du e, e, korrika ez, porque piskalen nago, gero hori ere agindu, ba, korrika hartu du erabaki finko bat, porque jendean ni esan du herriare eskatzen zuen hori, azken finan, eta, eta gero hori eragindu, ba, pesoekoak ere egun direla, orduan hortikan ondu da, hori ez, ba, bueno, horretaz ez dakite ez dugu, ba, da, da, ba, bakigu behar zuzan duzu baina baitu da, orain arte zegoen hola eta eragindu azkenean, ba, PNV eta dena ja sartu da tema politiko bat azkenean, eh, ikusi dira eh, eh, Aekak posizionamendu bate hartu zuen, e, esan duzun bezala, e, korrieka zibinen iruagun lehenago, eta e, zera argiaren e, ikerlanaren e, emaitzen ostean, hartu beharreko erabaki bat esan, zalantzarik gabe, horrek ekarri du, ba, astintzea e, hainbat herritan, ba, e, eh, PSEren e, eh, posizionamendua, baina e, euren artean ere kontra esan eta bai, dira, ze alkate ba, batzuk atera ba, dira bai. eta, eta beste ba, batzuk bai, bai. Eh, esaten zuten ez ez, baina bueno Bueno, baina hori ere ere bai, bakoitza bere lekuan jartzea, eh? Askotan ikusten da, zeudela asko eh, bai, eh, papera egita gatik, ez? Ni igual nago, baina oain kritika induten askok eta askok dia bere garaian poikota egiten ziotena eta hoen esaten dute denontzako izan behar dela korrika eta hoen dela ez beste hogei eta bost urte edo eh, gutxiago igual edo eh, gutxiago boikota iten zioten boikot iriki bat eskatzen zuten baina sekulako gorputza hartu du korrikak eh, ediziotik ediziora eta baia da bai behartuta ikusi dute euren burua e, batzera eta aurten egoera hain e, bortitza izan da bereziki e, oldarraldiaren e, emaitzen e, ostean ba ikusi dute ba espainolistek edo euren eh, burua zuritu nahi zuten eh, horiek, ba, esan ez ez ez pluraltasuna eskatzen, eh, bai. eskatzen diogu aekari, bai. eta pluraltasuna eskatzen diogu korrikari, jura bai. letxe. Baina, baina, ni, ni uste ere hori eragindu, ba, betiko moduan beste gauza bat, izan dela korrikarik ere jendetsu netariko bat, oza, sea, datuak hasta... milioi bat. bai, bai, bai. Pertsona ibile, Eta, eta, eta, telebistan, bi milioi pertsona ikusi telebistan eta soilik eh, ari dira ematen eh, eitb eh, datuak, bai. zekara horri ah, gaitu behar diozu maika bai. telebista, berriako irudia, online. bai nahi Bai, azkenean beti gertatzen da, eh, batzu nahi dute alde batean eman, hori egiten duna horren dikan, porque argi dago, eta gaina, ez daka, ez dara, da, o sea, da, da gauza bat, eh, nire entzunun bateri zaten zula, ber, adibidez, eh, zea, ez, Vuelta a España, kenduta lengu urtean izan zela bai. ba, e, palestinaena eta bestu urtuatu da moztuena, behan beti agertzen dira bai, edo zer gaia, bai, bai. presoena, edo errebindikazio e, sindikala beti, eta ez dute zer esaten e, a, los de la vuelta, dibidez, ez? Gaina e, esatu dute, e, korrika eh, denontzako izan badara, baina denon denoi hoiek beraiek esatu duten nortzuk izan berdia. Bai, hoiek. <laughs> denok ez gea, denok. Ah, ni uste ni uste da la ni uste ondo eh, korrika bezala eh, ondo ni uste ondo, ondo beti izan dula da dagoena eta punto ta, eta ja sta, ez, ez dago beste bera bueno. Euskal Herritik e, eh, solik adibide bat eta da jartzea eta Euskal Herritik e, e, kanpo badira Euskaldun asko, e, diasporan e, ari direnak euren jardunetan, edo kanpoan bai. ikasten, edo kanpoan lan egiten ari oh, direnak, bai. eta ja duela korrika batzu bilasumatzen zen, esaterako guk aeka e moduan edo saiatzen e, e, euren, e, eurekin ere harremanetan e, jartzen e, materiala bidaltzen munduko e, isa tokietara eurek ere korrikak antolatu e, zitzaten eta euren esanetan ikaragarria da ze Euskal Herritik kanpo e, dauden horiek bai e, ez dute bizitzen banik zer dakit, e, edo aste nagusia, edo edo e, aberri eguna, edo eurek esaten zuten, e, korrika bazela ere, e, identitatea markatzeko e, e ekimena. Eta eurek ere, dago ere, aeka bezala ere, konturatu ginean, orain delaia, iruzpalau korrika, ba, korrika txikiak mundu mailan antolatu zirenian, e, pff, hogeita mapiko. Eta horrek esan egu, honek ia beste dimentsio bat e, hartu du. Ba, justo hain aipatzen dituzula e, munduan egiten diren bai. korrikak. <laughs> vale, vale. Bale, Vale, eh, bai ditugu, lortu ditugu, bai... Bai, bai nahi nuen esan pixkat. Eh, bai, bai, bai. Eh, indutugu pixat, indugu eh, hasieran eh, hasiera kontestoa, gero hori, gero pixat herri maian, eta ere eh, beste gauza garrantzitsua, lehenu indugu ere abestiarena, oso bai. garrantzitsua dela beti abesti bat, eta indugu, eta beste gauza bat zen, ba hori, nola korrika, ba mundu maian egiten da leku desberdin batzuetan. Bai. Ez, eta orduan, ba bueno, ba dakagu bai... Eh, Madridetik dakagu, bueno, gure, gure arranoa Madridekoa David, ba, bai ba lortu du, ez? Eh, zea bat, hango Madrieko bai, bai. e, eh, antolatzen da. Ah, Antola, Jorge Kere. Ba, gero da gau eh, bestu bat aurrago, gaurko ba esate mucho. Colombia ko se iritan. Ba, eh, eh, Barranquilla. Barranquilla, ah, neita. Ba, eta bueno, da gau Jorge, bueno, lagun bat Bilbo, bueno, da Colombia baina dago ba, exiliatua. Exiliatua dago eta bueno, honea gura bai Gaztainora eta bai Irratira etorri da, dago laguna da. Orduan eskatu genion, ba, hori, talan, beha bidali gudera audio bat, beha aikanda gore bai, mhm. ikasten bai. euskera, eta kontatzen dut bere zergatia, eta gero nola inden. Orduan, bueno, nahi genuen ekarri pixkat, mhm. eh, ikusteko, bai. orduan, bari, ba... haure ba, tekniko jaunak. Bai. Euskal Herria korrika de la Corrica Madrileña y bueno, estamos aquí pues para que nos, nos explique, nos cuente un poquito la, la historia, dónde surge, eh, un poco la trayectoria, qué se reivindica como tal. Entonces, Miquel, cuando quieras, de dónde surge la iniciativa, quién está detrás, en qué año empezó. Arracha León, buenas tardes. Bueno, pues un poco, si nos queremos remontar al inicio de, lo que, de la Corrica aquí en Madrid, la primera se hizo en el año 2007 y fue promovida, la promovimos los aitas de los chavales y chavalas del Euskaltegui Chiqui de Euskalechea. Unos cuantos aitas nos juntamos y dijimos, oye, si la hacen en Barcelona y la hacen en otros puntos fuera de Euskal pues en Madrid no va a ser una excepción, ¿no? Y nos movimos, contactamos con AECA, con gente y tal y contactamos en aquel momento con la Universidad Complutense, que ahí se imparten en, filología, en la Facultad de Filología eh, clases de, de, euskera y con la Escuela Oficial de Idiomas. Y nos juntamos las tres y bueno, pues lo, organizamos fue una corrica, bueno, pues la primera vez que haces algo, pues ya sabéis cómo puede ser estas cosas, ¿no? Mucha espontaneidad y salió bien, porque bueno, la, el protagonismo sobre todo lo llevaron los chiquis, bueno, y las mujeres, porque aquel año era el homenaje a la mujer, mm, a la mujer euskalduna, por lo que es la transmisión del idioma, que siempre ha sido la mujer. Entonces, bueno, pues estuvo muy bien, eh, fue un recorrido pequeño, pero hay algunas fotos muy buenas. Pasar con Icurriña y gritando Madrilen en alde delante del Congreso de los Diputados que ¿eh? pasamos <laughs> y ya que era Euskararen alde, pues eso, eso está ahí. Motiva también, supongo. Sí, y salió, pues bueno, en Berría, creo que en, en Gara también, salió en, varios medios de comunicación de Euskal Herria, y bueno, pues todo eso estuvo muy bien. Luego, bueno, ya, ya a partir de ahí, bueno, pues mm, todos los años he ido haciendo la corrica, la han ido organizando eh, unos u otros, algunos años lo organizó, creo que era un grupo se llamaba Buscadules por los Madriles, están en Facebook y bueno, y estuvo muy bien. Eh, a nivel legal, el primer año al ayuntamiento le pilló que no sabía <laughs> ni por dónde le daba el aire. Pues cuando pedí <laughs> pues, el permiso, yo, yo me acuerdo, fui personalmente, pero puse a mi nombre en el ayuntamiento y claro, solo afectaba además a la, a la concejalía de centro. Ya luego, ya en los siguientes años hubo problema problemas, ¿no? Y tal, pero bueno, se hizo. Y luego ya, bueno, cuando vino el Ayuntamiento de Ahora Madrid, como la corrica es bianual, fueron los años 2017 y 2019 sin ningún problema, o sea... más no, no, flexible, organización y todo perfecto. Eh, y bueno, no, ya te digo, sin problema, pero luego ya cuando vino el cambio del ayuntamiento ya empezaron los problemas y la corrica del 2022 no la autorizó el ayuntamiento, se hizo. La del 24 tampoco la autorizó, pero ya se les había asesorado. Ya en aquella época hay que decir que quienes organizaban más la corrica, los que llevan el peso, era el área de estudios vascos de la Universidad Complutense y y las personas que llevan el departamento de euskera de la Escuela Oficial de Idiomas Jesús Maestro, eh, ya pues bueno, sois asesor que, que coges y vas a la delegación del gobierno y no vas a tener ningún problema. Con lo cual, a partir del 2024 se convirtió en Mani Corrica, Chulapua. Y quiero aprovechar la expresión esa mm, Corrica Chulapua, pues bueno, pues es un guiño en un Madrid multicultural, pues a Madrid. Es decir, aquí en Madrid también se puede hablar euskera, se puede vivir en euskera y como otras muchas gentes de otros muchos lugares, pues en Madrid es un sitio de acoger. Aquí te puedes encontrar gente, ya sabemos que es hostil, haga pero también te encuentras mucha gente muy receptiva. Eso te iba, te iba a preguntar, ¿no? Que una cosa es el Madrid institucional, como se suele decir, y otra cosa muy distinta es el Madrid popular, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, como comenta, siempre ha habido acompañamiento, ¿no? Por parte de Madrid o ha sido más limitado a la, comunidad vasca. Bueno, eh, quien lo ha movido se ha movido en la comunidad vasca y Sale, o sea, los amantes de Euskera, siempre y, hoy eh, bueno, eh, por redes y tal, ha habido bien participación pero sí también ha habido gente de fuera, o sea, que no era vasca, que si se ha enterado ha querido participar o de una u otra forma o estar ahí presente. Y luego cuando vas por la calle, porque la Corrica ya lleva varios años que empieza en la, en, la ciudad universitaria, en la la Complutense. vamos corriendo hasta la Escuela Oficial de Idiomas Jesús Maestro y luego hemos, eh, al centro, hemos acabado en Euskalecha, este año en concreto terminamos en el Templo de Evo. Pues yo me acuerdo que en la del 2022, que la había prohibido, hubo gente de Madrid que nos animaba porque se habían enterado que la había prohibido, el que el concejal no la había autorizado y salieron ahí a animarnos en la zona de, de, de Fuencarral, en la zona de Malasaña, por ahí y tal, y salieron a animar. O sea, decir, o sea hubo ahí también un apoyo importante. Mm. Ah, bueno, pues mira. Eso es otra, el otro Madrid, ¿no? Que eso suele decir. Y luego, por ejemplo, yo me acuerdo en el 2024 terminamos, hicimos un Euskalpoteo por la zona de lavapiés. Ahí toda eso la, es lo que, nunca, falle. <laughs> es bueno, que decir que estuvo muy bien y ya te digo, hace dos años, en ese aspecto, bueno, no, hemos tenido, no hemos tenido problemas. Eh, cuando vas por la zona de Chamberí, este año, por ejemplo, cuando íbamos por Islas Filipinas, algún Viva España que soltó alguno de un, coche, pero bueno, vale, pues lo que te dé. Si, tu guerra no es la mía. <laughs> no sé si me explico, ¿no? Pero, bueno, que, tienes eso, ¿no? Es, y este año, pues bueno, la organización de la Corrica Chulapoa, la Mani Corrica Chulapoa, pues ha sido por parte del ...el departamento, el área de estudios vascos de la Universidad Complutense, que te dije yo que hablaras con alguien, bueno, me dijeron que, bueno, que, fuera yo el que interviniese en esto, me delegaron en mí, y la Escuela, la Oficial de Idiomas. Entonces, bueno, pues eso es un poco a grandes rasgos eh, la historia de la Corrica en Madrid y y la participación un poco, bueno, y la idea, sí, has dicho una cosa, eh, la corrica, la corrica es una carrera reivindicativa, reivindicativa, reivindicar el euskera, querer vivir en euskera, la euskera es visina y dud, yo siempre, es decir, yo quiero vivir en euskera, entonces es una carrera reivindicativa, pero también es mm, festiva en el sentido que eh, no es, eh, no es una, como una manifestación que va eh, la carrera en Euskal Herria dura 11 mm, días y 10 noches que recorre más de 2.400 kilómetros con un testigo que no para pueda hacer sol, llover, nevar, frío o lo que sea entonces y con ambiente entonces eh, aquí pues también procuramos hacerlo lo mismo, no lo mismo, bueno, dentro de eh, clavarlo en lo que estás en Madrid. En la realidad concreta. Sí, sí, o, los que lo hacen en otros lugares, enclavarlo en esa, en esa realidad, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Porque también se ve las imágenes en la corrica, digamos, a nivel nacional de Euskal Herria, pues que la reivindicación política también está detrás, ¿no? Entonces, aquí en Madrid es cierto que, en base a la realidad concreta que tenemos, pero supongo que a lo mejor, eh, pues por el tema de la sanidad pública, ¿ha habido algún tipo de mensaje en el sentido o...? Mm, pues no, mira, a ver, política hacemos desde que nos levantamos. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, partiendo de ahí yo creo que en el tema este bastante tenemos aquí en Madrid con el tema <laughs> del euskera. Aparte que, bueno, nuestra reivindicación es un poquito también solidaridad, ¿no? En, eh, en ello. Que tú puedes reivindicar. A ver, nosotros terminamos... En la foto que nos hicimos al final fue con una icurriña y con una bandera palestina. Si eso te sirve... Hombre, eso es, eh, vamos. Entonces, ¿qué quiere decir? no, no, no se obvian otras realidades y otras luchas, ¿no? nosotros la foto fue con una icurriña y con una bandera palestina. A partir de ahí, yo creo que ya te, pues, te haces una idea. Exacto, exacto, sí, sí, no, no, y es, lo que toca también, o sea, también la visibilidad que da esto, ¿no? O sea, y bueno, a nivel, por ejemplo, de relaciones, ¿tenéis con AEK o con la Corrica de Euskal Herria o es una iniciativa autónoma que sale de aquí? Bueno, yo, todas estas iniciativas, y te lo comento porque, bueno, yo también tengo yo vivo la corriga de Madrid, pero mis hijas viven fuera, no solo de Euskal Herria, sino del Estado español y las han vivido en París y en Bruselas. <laughs> O sea, bien, es decir, eh, y pues lo que veo es, no, es, es autónoma. Eh, aquí cada uno lo organiza. Tú te puedes poner en contacto con AECA y te va, le vas a pedir petos, te los mandan y la pancarta y tal. Y, te van a dar, porque el primer año yo me puse en contacto con una persona de AECA cuando la hicimos en el 2007, a través de uno de mi cuadrilla. Me pasó un contacto de, de AICA en Gasteiz y me, mandó lo que, que, le pedí. Pero ellos no, ellos, ellos, bueno, ellos bastante tienen con la currica de allí, que vamos, yo lo veo, yo lo veo así, ¿no? Ellos tienen bastante, nosotros tú, tú le pides el eh, material y, te, lo, te, van a mandar. Pero, pero, pero vamos, el tema es ese, eh, que tú no, ellos no van a organizarte, no te van a organizar nada, ni te van a, ni te van a ayudar en, nada, porque es, es, lógico, es lógico, ¿no? Entonces, pero vamos, pero ya te digo, tú les llamas y estoy vamos, yo hablo por experiencia propia, cuando en el primer año me mandaron, le pedí y, me mandaron material. Muy bien, y bueno, pues ya un poco si para ir finalizando, ¿eh? pues si quieres a lo mejor hacer un balance eh, de todos estos años, este año en concreto? Sí, pues sencillo, el balance siempre es positivo. O sea, el balance de una Corrica Madrid es positivo. Me da igual que salgamos 25, 50 o 250 personas o 500. Pero el balance es positivo, o sea, es estar en la calle. Es estar en la calle, y, salir y reivindicar el euskera como, como nuestra lengua, nuestro medio de expresión, eh, y que queremos vivir en, eh, vivir en esa lengua, ¿no? Entonces, mm, a mí me parece que fundamental, claro, estás en Madrid, es un sitio grandísimo, que también que la gente se entere muchas veces eh, de esas cosas, pero también te sorprendes, ¿eh? Que algunas veces te encuentras y dices, pero, ah, pues sí, yo me he enterado tan no sé qué, aquí está, amén gaus, ah, bueno, pues ya está. Entonces la gente viene y, y, está, y está bien. A mí en ese aspecto yo, para mí el balance siempre de las corricas se va a tener más afluencia, menos afluencia, mejor tiempo, peor tiempo, pero siempre ha sido para mí positivo. ¿Por parte del ayuntamiento este año ha habido algún tipo de.? No, problema, no, nosotros ninguno, en la que yo, en la Paracorrica Chulapua no tuve ningún problema porque se dirigió a la, delegación del gobierno. Eh, esta, año la Corrica mm, es que no ha habido problema porque se ha pedido a la delegación del gobierno. Entonces la Corte Puebla se ha dirigido a la Delegación de Gobierno, ha dado el permiso porque no te van a negarlo, evidentemente. Y, nada más. O sea, ponerlo, ya sabemos la delegación, los medios que te pone, un policía y tal, para seguir, te piden los papeles y, punto. No, no tiene ninguna cosa más. porque es que es, lo lógico con el ayuntamiento no, no, me consta por, por las personas organizadoras Mm, de la Universidad Complutense y de la Escuela de Jesús Maestro de, Idiomas, que ellos han pusieron en contacto con, el con la delegación del gobierno y sin problema. Y, ahí estuvimos. Muy bien, pues Miguel, es que es de gasco. Suri. bueno, ba, entzun duguna izan da gure arranoa Madrideko, bai, David? Gaur bai, ezin bai, zula bai. telefono, eta da indigu lan lanketa Ba, ia eskertzen asko eta ekarri du pixka bat, eta han, antolatzen dutenen, eta joe, ba, kontatitu gauza batzuk ez Madriden, denoak ibu Madrid, gaur egun zer eta bueno, eta, e, bueno, eta honekin jarraituz, ba, esan dugun bezala, ba, noa den munduan beste lekutan, ba, esan ba, bai, dugu naiz, ba, Mira, Jorge ere. Mira, ba, Colombia, egiten da. ida lehengo aldiz barrankian orduan ba, eh, esan genion kontatzeko a ber, hemen da kagu audioa. Ere ustez eh, garrantzitsua dela. Kaixo, korrikan parte hartu dut. Kolombiatik Etorriatacoac Nais. Eh, participamos de la corrica como un elemento fundamental en la construcción nacional, por la autodeterminación de los pueblos, por la soberanía, por la independencia de los pueblos, porque es una forma desde los movimientos sociales, desde el conjunto del pueblo vasco, eh, porque las personas que llegamos a Euskal Herria y que tenemos orígenes diversos, nos sentimos también parte de esta construcción nacional. Eh, el euskera es una lengua que nos da una visión de vida, una visión cultural, una visión de compartir eh, modos de, de, lucha, modos de solidaridad. Y Euskal Herria con el euskera es un país de acogida para todas las personas que hemos llegado por diferentes circunstancias de otros países. Eh, por tanto, eh, alzamos la bandera de la Corrica eh, y apoyamos esta iniciativa popular en Euskal Herria. En Barranquilla, Colombia, también un grupo de jóvenes eh, de diversos sectores sociales y políticos eh, han iniciado este año una, eh, una puesta en marcha de recorrer el malecón, que es una zona cerca al río Magdalena, en la ciudad de Barranquilla, Colombia, donde recorrieron algunos kilómetros alzando la bandera eh, en apoyo a la Corrica. Eh, explicaron a través de un taller en qué consiste la Corrica y por qué se hace la Corrica en Euskal Herria. Eh, explicaron la lucha del pueblo vasco por su soberanía, independencia y autodeterminación. y también, digamos, se mostró como un espacio de solidaridad. Todo esto se llevó en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en la región caribe colombiana, donde también hay personas de origen vasco que emigraron a, esta ciudad. Eh, es, una, es una iniciativa que se hace por primera vez eh, y que tuvo mucha repercusión y que aquí en Euskal Herria también se le dio eco a través de diversas redes sociales, de AICA y de otras organizaciones que se suman a este apoyo. Por eso Corrica Badator, Corrica Aupa Corrica y Aupa Euskal Herria. Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez Hemen ez dago euskararen askatasunaren aldeko itxaron. Bueno, ba, hemen entzun duguna, entzun dugu lehen esan bezala e, Jorge, gara ustete, ba, oso desanguratua da pixkat ere, ba, nola e, irudikatu nahi ere, ba, jendea, e, eh, torri dara Euskal Herria bizitzea, e, bai. gati, nola, askotan gu bainon, omengo jende baino gehiago, kontzientzia hori daukan, zer den, Euskara, herri bat batentzako, eta hori dena, ez da, ostia, nentzako, ba, izan da, bai, nik nik nik Euskaldun profila, Euskaldunaren profila aldatzen ari da. Zearo. Ba, Ahori ere, bai. nahi tukoz da dira. Euskaldun egietan baita. Bai, bai, eta bai. bai. nahi pasazait. Ez gara perfektuak eta urre iritzia ditugu. Bai. Eta nahi bai. gertatu zait, behin baina gehiago dan. Etortzen zaizu, egin neska bat, ego gazte bat. Eta aurre iritzia dituzu, eta erdara zituen diozu. Bai, hori da dalako, ez dalako sartzen, e, Euskaldun, Txapeldun, Zudura hundi, Txuri. Bai. <laughs> eta erdera ziten diozu, eta Euskara zen dizu, eta gehatzen zea, alaltura da puto betun. Ni, niri gertatu zaite erosiko e, kajan e, alako batian er, e, joan eta atzetik gurbildu e, eta ikasle izan dako bat, marrokiarra emakumeaz, mm. zapiarekin, bai? E, eta ni Aixa, espaldiko, zen modu, nola da bil familia, euskaraz bai. e, eh, euskalduna da. Bai. Be bat mailen, eskaxa baina bai. eh, komunikatzeko inyongo eh, inyong gabekoa. Bai. Eta erosiko kajakoa Flipat. raros bai. begiratu. Baina badaki euskaraz, <laughs> bai. euski, zu bino nobeto agian. Bai, bai. Claro, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, da Ah, bueno, batez ere adin, agunok ba, Eta, eta ni, ni, uste hori izan dugun moduan ez ba, bueno, eh, gauza bueno, aldatzen dikoa ba, onerako eta eta dibidez bueno, aur, e, eh, aurtengo korrikan ba, leheno izan dugu beste gauza bat oso esan oso potentia korrikan da idatzi egiten den idatzi inorez dakila azken egun arte eta orduan adibidez aurtengoan gero jakin izan dugu izan dira Zazpi gazte, 7 gazte, gazte. Eh, e, zazpi herrialdeetako herrialde bagoitzeko bat eta jo, ba, hori nahi du ere esatea nola ez? euskera hasi bueno, bueno, eh, zenetik jarraitu behar duen eh, katea e, katea, eta ni uste doia garantzitsuena ni uste hasi zirenak ez, ez duten imaginatuko hainbeste urte asko bezala iranduko zuenik, ez? Osa, lehen osan dugu batuko izan zutela, bueno, kontatu dugu leno anekdota hori, venga, bain behar dugu eta, eta bituzen bat urte, eta zenba jende erakartzen du, gero ni uste beste roioa da esan dugun hemen itzaiten ez, e, da, korrikara jutea eta gero korrika ondoren, euskara horretik lana dakagu, baina, bai. bueno. Bai. Eh, Zailena da, eh, eh, zuek esan duzu, milioi pertsonatik gora eta parte hartu du hogeita laugarren korrikan, bai. e, orain dator e, bigarren egitekoa. E, nola aktibatu e, hori guztiak ez hizkuntzaren alde egin dezaten baizik eta e, e, bizi daitez. Hori da. bai. da. Bai, Ah, bai, bueno, eh, bai, eh, anedoto bat eh, kontatu digu, bueno, mamatu, eske juntzaigu telefonoz, baina, bueno, bai. esan digu, eh, nola zintzilik irratia, zaberdu bere, bai, bai, zen eh, irrati libre eh, larogeita mabostean, bai, intzula eskorrika zuzenean, pixka bat, bai, torla, bueno, le, le, le, le, bidea, zuzenean bai, emititu zuzenean korrika. Hau, que, hau, zintzilik, hor, eta, eta, bueno, eta esan bezala, bueno, eh, justo izan dugu, eh, jakin izan genunean, eh, bueno, tercera kontra izan zen irakurri zuen, ba, saspi gazte horien artean, bai, ba, jo, esagutu benen, ba, itzol, ba, itzol, ba, laguna dugu, ez, a, e, gil de San Vicente de Pla, eta, jo, ba, bueno, ginen ba, ostia sanuen, ostia, e, lortuko dugu zea kontaktua, eta, bueno, e, itzain genuen berarekin, eta, bea, oso, oso pozez, ba, gintzio kriston ilusioa ere, ba, ostia, ba, e, zintzilik irratitik, ba, batean, eta hori, eta, ba, prestatu izan da, ezin zuen, horretago, Eba, ez dakin unengo den, baina, ez, e, de, be, pasadigu audio bat, oso polita, eta, bueno, ni uste eh, polita dela ez, eh, lortu dugula bai. Eh, bat, hemen zintzilik irratean egotea, ez? Osa, hori da... Eta, bai, eta apaitzol, bai. eta... Ah, aurrera. Aurrera. Hemen Euskaldun izatea bezalako Kaixo, horretako irrati libreko lagunak, Aitzol naiz, e, korrikako mezua idatzi zuen gazteetako bat, e, lapurtarra, endaiakoa. E, bo, prozesu oso polita izan da, e, mezua idaztearen esperientzia. Aikak e, probosatu zigunean e, ezin sinetxi geunden, egia da asieran ba, zalantz eta sustoa izan zela, baino ezin zitzaion aukera honi ezetze esan, eta oso esperientzia polita eta, eta ilusionagarria izan da, Euskal Herrian dagoen eh, ekimen politenaren parte izatea. E, prozesua polita izan da, zazpi gazte elkartu gara, bakoitza lurralde desberdin batetakoa, zazpi probintzitatik bat, eta bakoitzak ere, bai, bilbide, eta ez, Euskararekin bizipen desberdinak eh, dituenak. Eta saiatu gara zazpiron artean, ba, testu bat egiten, e, e, modu batez irudikatzeko ere, ba, zazpio, zazpiak bat ginela, eta Euskarak ba, lurralde desberdinetan egoera desberdina izan arren, ba, badenok dugula helburu berdina e, Euskararen aldeko engaiamendua. Testuan gauza desberdinak e, azpimarratzen saiatu gara, lehenik eta behin hori herri bat garela eta zazpiak bat izatea Bilbon ere ba, hori erakusteko beste modu bat izan zen eta korrikak hori erakusten du azken finean e, ba, Euskal Herriko zazpi lurraldeak pasatuz ba, hemen eh, badela herri bat et bere etorkizunaren jabe izan nahi duela herri alai bat, herri komprometitu bat eta, eta hori irudikatu nahi izan dugu ere ni endaiar bezala ere ba, baipatzekoa da e, Santiago Zubia pasatzen dugunean, ez? E, Euskal Herria mugarik ez e, oiu artean, ez? Ba hori bada korrikak dituen momentu askotariko hoietako bat, e, ba hori, bihotza betetzen diguna e, eta eta herri honeta zarro egotera eramaten gaituena. Bigarren mezu bat ere aipatu nahi izan dugu komunitatearen garrantzia uste dugulako erronkandiak dituela ere euskerak orain, oldarraldi judizial bat ere bizitzen ari gara, eta, eta horri herri gisa erantzun bar diogula uste dugu, eta korrika bada berez eh, adibide bat, eh, herri gisa elkartzen garenean, ba, Euskal Herria ze gauza politak egiteko gai den, ez? Eta, eta hori guk horrela ikusi dugu hasieratik korrika bera ere badelako metafora bat horrena, ez? badago jendea azkarti joana, polikiago di joana, badaude umeak, badaude adinekoak, eta denok dugu tokia Euskararen aldeko borrokan, eta denok gara ezinbestekoak. Eta norabide berdinean goazenean, Euskararen alde goazenean, ba, geldiezina garela, ez? Orduan, em, herri gisa eta komunitatearen behar azpimarratu nahi izan dugu, bagarelako eta izan bar garelako beso zabalik dagoen komunitate bat. Eta bukatzeko gazte ere mezu bat euskaldunak direnei, ba harro egoteko, euskalduna izateaz, eh herri hontaz eta euskararen alde egiteko dauden eremu guztietan, e, eta euskara erabiltzeko ere eta, eta baita, ez, e, ba euskarara oraindik hurbildu ez diren hoiei, ba, ba esatean badutela mundu berri bat deskurritzeko, e, hemen gaudela beraiek laguntzeko prest, beso zabalik, eta badutela aukera paregabea Euskara ikasteko aekan izena emanez. pasatu zaio parti ez erradioa, Ah, ba, iritsu gara pixkat ja, ja bi ordu, dara mago hemen itzaitan korrekan e, gehiago itzen daiteke, baina bueno, niuztet, ondo aukeratu genuen gu normalean iten dugu denetari pixkat, e, eh, ingenun hartu, ez, ba, eh, eh, bi orduak utxora bera, ba, korrikari buruz, porque usten dugu dela, ba. ez, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Eta, eta Euskal Herri oso hartzen duen. Hori da. Eta, eta orain e, adibidez, ba, itzol esan duen bezala, ez, gazte bezala e, bukaeran esaten duena, ez, hemen itzen duguna. Eskatzen duela orain gazte berriari ba, euskeraz bizi, bizitzeko, eskuat e, eh, botatzeko prest daudela, eta jo, ba, ba ilusio egiten du ere, beti askotan itzaiten du gazteak, eta, gustatu zait, gazteak izatea, porque ere, da gino, zea bat, ez, eh, esatez aio, eh, eh, gazteak ere ez daude beti protor jorrean, ez erin gabe, daude gazte militanteak, geste komprometituak eta beha esaten du, ez, ba, eske bestela, e, ba, gustatu zaitasko, ez, aitzolen, gero, ba, hori, gaina, ba, kriston kaina sartu diote, berari, deno, eta, eta nentzako izan da super, guri, guri ba, egitea, ez, mezu bat hori, eta kriston indarrakin, kriston alaitasunez, eta hori, ez, ba, bai. bueno, Bai, hori, izan da gaurko Baikarena, eta bueno Jarretu behar dugu <laughs> eh, Euskeraz mintzatzen, idoia Zuge eh, nahi duzu zen bukaeran zabait esan o... Ba, gu Hortengo eh, e, hogeita laugarren Korrikaren e, valorazioa Egiten ari gara Baina alaber e, bagabiltza e, hogeita bauz e, garren korrika antolatzen ere. Bai, eta ba, hori ba, nahi duzen hori behar dela ez, behar dela, bai. hori da baina eh soilikan eh aipatu ba bai esan duzu eh, oso korrika arrakastatua izan dela eh masibo jendeak parte eh, hartu duelako eh konprometitua engaina engainatua <laughs> bai, bai. Baina, e, eh, solikango horarazin nahi dizuet, e, abenduaren hogeita zazpian, e, eh, kontxelluak e, pizkunderako deia egin zigula, eta nik uste dut, e, hogeita laugarren korrikak, balio izan diola Euskal Herri e, Euskaldunari, eta apal zegoen horri pizkunderako e, e, urratxe emateko. Bai, eta toke bat emateko ezin e, lo hartu, porque e, hemen da mm. inguruan ditugu tiburoiak, alde, e, bai, ba, bon, bai. jazidia esaten ja korrika bueno, izunak, eta bueno, ez? herrian bertan izan dugu tiburoiak nola funtzionatzen bai. duten, bai, testu. eta bai, ni ustez, behan, hori, esan duguna, hori ere ni uste ere piztu da berriz, e, ez, gai, e, e, ez, lo hartu, e, hemen daudela beti orduan, bueno. Eta oso harro, da biltza. eta oso harro. Bai, bai. Pero bueno, ni usted tener antzuna izan dela adiez herri mailan ere, ez? Ba, jode, un aurrera atera ta Eta bueno, ba, jarretuko dugu idoia beste batean, eh? bakizu hemen eh, urtean zehar edo zer gauza, bai, aikari buruz, o beste zer gauza, ba, hemen, bai, hemen, Oida, hemen gauze. Eta mi esker, etortza batik. Bai, mi esker. batik. Bai, venga. Eta, agur. Ba, zen korrika! <laughs> Zenkoa! <laughs> Amets boletan izan Eta aurreko Aurreko Aurreko